السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فحياكم الله إلى هذا اللقاء الذي نحاول فيه إن شاء الله أن نكمل قراءتنا لرسالة السنة للإمام المزني رحمه الله حياكم الله seluruhnya dalam pertemuan ini yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi kemudahan kepada kita untuk bisa menyelesaikan dan menyempurnakan pembahasan dari risalah Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. توقفنا أمس عند الإشارة إلى أمور مختصرة في معاملة أهل السنة لأهل البدع والأهواء. Dan kita telah menyelesaikan pada pertemuan kita yang kemarin dalam pembahasan yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala yang berkaitan dengan cara bermuamalah ahlus sunnah dalam menyikapi ahlul bid'ah وبقي قراءة عبارات المزني نفسه فقال رحمه الله maka masih tersisa pembacaan dari apa yang disebutkan oleh Al-Muzani dalam risalahnya maka beliau berkata rahimahullah فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا Kata beliau rahimahullah ta'ala Maka barang siapa Yang melakukan bid'ah Dari mereka di mana mereka mengada-adakan sebuah kesesatan Maka dia telah keluar Dari jalannya Ahlul Qiblah Dan dia telah berpisah atau meninggalkan agama ini قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بأنهم مارقون نبي صلى الله عليه وسلم telah menyifati orang-orang khawarij atau kelompok khawarij bahwa mereka adalah kelompok yang telah keluar. Fakala yamruquna min ad-din muruq as-sahm min ar-ramiyah. Di mana Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahawa mereka telah keluar meninggalkan agama ini seperti keluarnya anak panah dari sasarannya. وجميع أهل البدع وإن اختلفت بدعهم يتفقون على السيف على الأمة dan seluruh dari kalangan ahlul bid'ah dengan berbeda-bedanya bid'ah yang ada pada mereka namun mereka bersepakat dalam hal mengangkat pedang-pedang mereka melawan penguasa قال بعض السلف ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف Berkata sebagian para ulama ussalaf tidaklah seseorang itu melakukan satu bid'ah melainkan berakhir dengan menghalalkan pedang. Wa qala Abu Qilabah rahimahullah ma ara ahla al-bid'ah illa mathaluhum مثل المنافقين قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله ومنهم من يلمزك في الصدقات فافترقوا في الأقوال واتفقوا على النفاق وأهل البدع افترقوا في بدعهم واتحدوا على السيف والخروج قال من أبو قلابة berkata Abu Qilabah rahimahullah ta'ala perumpamaan seorang ahlul bid'ah dia seperti perumpamaan munafik di mana kaum munafikin berselisih atau berbeda-beda bentuk kemunafikan mereka namun mereka berada di atas satu sifat yaitu sifat kemunafikan maka demikian pula halnya ahlul bid'ah berbeda-bedanya bid'ah mereka namun mereka sepakat dalam hal menghalalkan dan menghunuskan pedang-pedang mereka dalam melakukan perlawanan kepada penguasa <clears throat> والمروق من الدين أو خلع ربقة الإسلام من العنق لا يعني أن يكون كافرا dan penyebutan muruq al-muruq min ad-din keluar dari agama atau disebutkan bahwa dia melepaskan baiatnya dari pemimpin yang sah ini bukan bermakna bahwa dia keluar dari Islam dan telah menjadi kafir. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam fa innahu man faraqa as-sultan aw man faraqa al-jama'ah afwan la faqad qala sallallahu alaihi wasallam fa innahu man faraqa al-jama'ah الجماعة shibrin faqad khala'a ribqata al-islam min 'unuqihi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan barang siapa yang meninggalkan al-jamaah maka sungguh dia telah melepaskan tali keislaman dari lehernya <clears throat> كما في حديث ابي الحارث الاشعري رضي الله عنه عند احمد وغيره نعم sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis al-harith Al-Harith ibn Al-Ash'ari Al-Harith Al-Ash'ari yang diriwayatkan oleh Anda Ahmad wa ghairuh yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya قال المزني ويتقرب إلى الله تأمل في كلماته ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه ويهجر ويحتقر وتجتنب غدته أي بدعته شبهها بالغدة وهو نوع من الورم والمرض يظهر في الإبل فينقل الجرب وقد يقتلها وتجتنب غدته فهي أعدى أي أشد عدوى من غدة الجرب Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala Wa yutaqarrabu ilallahi azza wa jal Dan seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan dari ucapan beliau di sini Mendekatkan diri kepada Allah Dengan berlepas diri dari ahlul bid'ah Wa yuhjar wa yuhtaqar Dan diboykot Dan dihinakan wa tujtanabu guddatuhu dan dijauhi guddahnya yang dimaksud guddah oleh beliau di sini adalah bid'ahnya dijauhi bid'ahnya diserupakan uh, bid'ah tersebut seperti guddah yaitu jenis penyakit kulit atau kudisan yang uh, berasal dari hewan yang berpindah dari satu hewan ke hewan yang lain kata beliau fahiya a'da min ghuddatil jarab maka bid'ah itu lebih cepat menularnya dibandingkan penyakit kudisan tersebut fasahib sahib yashabu sahibahu ila alkhair aw ila asyarr maka sebagaimana yang disebutkan as-sahibu sahib bahwa sahabat itu akan menarik seseorang dia akan menarik sahabatnya apakah kepada kebaikan atau kepada kejelekan وقد استدل أيضا أئمة السنة على عدم السماع والصحبة لأهل البدع بالحديث الصحيح وفيه إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه أي يبتعد عنه فإن الرجل يأتيه وهو يرى نفسه مؤمنا فلا يزال يلقي عليه من شبهه حتى يكفر ويؤمن بالدجال dan termasuk di antara dalil yang dijadikan sebagai hujjah ahlu sunnati wal jamaah dalam hal larangan mendengar dan bersahabat atau bermajlis dengan ahlul bid'ah adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis tersebut barang siapa yang mendengarkan tentang datangnya dajjal maka hendaknya dia menjauhinya falyan'a anhu maka hendaknya dia menjauhkan diri darinya sebab boleh jadi pada saat dia masih menjadi seorang mukmin lalu kemudian dia mendekatinya dan bertemu dengan Dajjal lalu kemudian Dajjal menyampaikan berbagai macam syubhat-syubhat kepadanya yang menyebabkan dia menjadi kafir wal bara'atu ala qismain فمن كان قد كفر ببدعته وكانت بدعته مكفرة وأقيمت عليه الحجة وانتفت عنه الشبهة فيتبرأ منه البراءة الكبرى لكفره Maka sikap berlepas diri dari ahlul bid'ah itu terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama yaitu apabila bid'ah yang dilakukan oleh seseorang merupakan bid'ah yang menyebabkan dia terjatuh dalam kekafiran yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Maka apabila dia melakukan bid'ah yang menyebabkan dia kafir dan telah disampaikan kepadanya hujjah dan telah disampaikan kepadanya bukti-bukti lalu kemudian dia tetap berada di atas bid'ahnya tersebut maka orang yang seperti ini kita berlepas diri darinya dengan sikap berlepas diri secara menyeluruh kama qala ibn umar fi ar-radd 'ala al-qadariyyah alladhina yanfuna 'ilma Allah subhanahu wa ta'ala bil asya' fa akhbirhum أن ابن عمر منهم بريء وأنهم براء من ابن عمر وهو الذي نفسي بيده لو, لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dalam menyikapi kelompok Al-Qadariyah kelompok yang mengingkari adanya takdir Allah Subhanahu wa taala di mana mereka adalah kelompok yang meniadakan ilmu Allah, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu. Lalu kemudian Abdullah bin Umar mengatakan tentang mereka, sampaikan berita kepada mereka bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Kalau seandainya salah seorang dari mereka Yaitu kelompok Al-Qadariyah Mereka berinfak emas sebesar bukit Uhud Maka tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala infak tersebut Hingga dia beriman kepada takdir Allah azza wa jalla <clears throat> وهناك مسائل أخرى تتعلق بمعاملة أهل البدع لعل الله أن ييسر لنا لقاءات أخرى بكم نستكملها Dan di sana masih ada lagi beberapa permasalahan-permasalahan yang lain yang berkaitan dengan cara menyikapi ahlul bid'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita pada pertemuan-pertemuan yang lain untuk menjabarkannya wa yakfi an ya'lam al-muslimu tawatur al-aqwali 'an as-salaf في ذمهم البدع والبعد عنها وعن أهلها maka cukuplah bagi kita sekalian apa yang telah diriwayatkan dari para ulama salaf secara mutawatir yang mana mereka mencela ahlul bid'ah dan mencela bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan dan sikap mereka menjauhkan diri dari ahlul bid'ah tersebut. wa kathirun minan nas yahmiluhum ala al-ibtida' fi ad-din imma al-jahl wa imma at-taqlid wa imma ittiba'ul hawa wa imma الحرص على زيادة الخير والتقرب إلى الله ما لم يشرعه dan kebanyakan dari kalangan kaum muslimin mereka terjatuh ke dalam perkara bid'ah dan melakukan perbuatan bid'ah tersebut ada kalanya disebabkan karena kejahilan jahil bahwa itu adalah perkara bid'ah ada kalanya disebabkan karena taklid ikut-ikutan terhadap apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tertentu dan ada kalanya uh, ada kalanya dia melakukan bid'ah tersebut karena mengikuti hawa nafsu dan yang keempat ada kalanya seorang melakukan bid'ah sebagai bentuk pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. وتعلمون أن ديننا قائم على أصلين اثنين عظيمين dan hendaknya kalian mengetahui bahwa agama kita ini dibangun di atas dua prinsip yang agung al-aslul awal alla na'buda illallah wahdahu la syarika lah prinsip yang pertama bahwa kita tidak diperbolehkan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan cara mentauhidkannya beribadah hanya kepadanya tiada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala والأصل الثاني ألا نعبد الله وحده إلا بما شرعه لنا kemudian prinsip yang kedua bahwa kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berdasarkan syariat yang Allah Azza wa Jal ajarkan kepada kita. فَلَا نَعْبُدْهُ بِالْأَهْوَاءِ وَالْبِدَعِ وَلَا بِمَا يَسْتَحْسِنُهُ النَّاسِ maka jangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan bid'ah-bid'ah dan berdasarkan apa yang menjadi anggapan manusia bahwa itu baik. Walaisatil ibratu bikathratil amal wa innama biihsanihi bil ikhlas lillah wa mutaba'ati sunnah. Maka yang menjadi ibrah, yang menjadi barometer bukan banyaknya amalan akan tetapi barometer kebenaran sesuatu adalah ketika seseorang melakukannya dengan penuh keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa'a 'an 'adadin min as-sahabah ka ibn Mas'ud wa Abi Darda wa وغيرهما qawluhum iqtisadun fi sunnah ay 'amalun qalilun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah khairun min amalin katsirin fi bid'ah dan telah datang dari para ulama ussalaf di antaranya Abdullah bin Mas'ud demikian pula Abu Darda dan selain keduanya di mana mereka mengatakan iqtisadun fi sunnah khairun min ijtihadin fi bid'ah bahwa bersikap sederhana maksudnya amalan yang sedikit namun dalam koridor sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh beramal yang banyak namun dalam perkara bid'ah وقد ذكر الله أن الشرط إحسان العمل في سورة الرعد والكهف والملك تبارك فقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan syarat untuk dikatakan baiknya satu amalan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Ar-Ra'd demikian pula dalam surah Al-Kahfi demikian pula dalam surah Al-Mulk sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala agar Allah azza wajal menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya روى الإمام ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض في هذه الآية ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه Telah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya demikian pula Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya Ibnu Abi Dunya fi Kitab Al-Ikhlas Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ikhlas dan Abu Nuaim dalam Al-Hilyah di mana mereka meriwayatkan dari Fudail bin Iyad rahimahullah taala pada saat beliau menerangkan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ahsanu amala yang paling baik amalannya kata Fudail akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dalam beramal dan yang paling benar amalannya قالوا وما أخلصه وأصوبه قال الأخلص أن يكون خالصا لوجه الله وأصوبه أن يكون على السنة فإذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل Lalu kemudian mereka bertanya kepada Fudail, apa yang dimaksud dengan ucapanmu akhlasuhu wa aswabuh yang paling ikhlas dan yang paling benar? maka kata beliau yang dimaksud akhlasuhu adalah amalan tersebut yang harus dibangun di atas keikhlasan dan yang dimaksud yang paling benar adalah yang berjalan di atas sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kata beliau suatu amalan apabila dilakukan dengan ikhlas namun tidak di atas sunnah maka amalan itu tidak diterima Demikian pula apabila amalan tersebut dilakukan sesuai dengan sunnah namun tidak dibangun di atas keikhlasan, maka amalan itu juga tidak diterima. ومن أدلة الإخلاص قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومن أدلة الإصابة واتباع السنة قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه fahuarad dan termasuk di antara dalil disyaratkannya ikhlas adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyat sesungguhnya amalan itu hanyalah berdasarkan niat dan di antara dalil yang menunjukkan diharuskannya seseorang menyesuaikan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beramal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak berjalan di atas agama kami dan ketetapan kami maka amalan tersebut tertolak dan di dalam riwayat yang lain man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun barang siapa yang mengada-ada yang membuat satu amalan baru di dalam agama kami yang bukan berasal darinya maka amalan itu tertolak qala syekhul islam ibnu taimiyah wa ma qalahu al-fudail ibn iyad متفق عليه بين العلماء berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah apa yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad ini adalah perkara yang telah disepakati oleh para ulama وتأملوا قوله أي قول المزني ويتقرب إلى الله إذا آه، آه، نعم إذا هذه المعاملة لأهل البدع بالهجر والابتعاد قربة وطاعة لله تعالى يكون المرء فيها مخلصا لله لا حظ فيه لنفسه dan hendaknya kalian memperhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Muzani rahimahullahu taala wa yataqarrabu ila Allah azza wa jalla bil bara'ati minhu dan seseorang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa taala dengan menyatakan sikap berlepas diri dari ahlul bid'ah jadi sikap berlepas diri dan menjauhkan diri dari ahlul bid'ah itu adalah merupakan bentuk ibadah di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya sehingga sikap ini itu bukan dibangun di atas hal-hal yang kembalinya kepada pribadi yang kembalinya kepada uh, hal-hal uh, yang berkaitan dengan dirinya sendiri yaitu perkara ini merupakan perkara ibadah bukan permasalahan pribadi wa ba'dun nas qad yahjuru li umurin shakhsiyatin thumma yadhaku wa yukhadi'u nafsahu wal akharin بأنه ما فعل ذلك إلا من أجل الله أو للبدعة <coughs> ada sebagian orang dia menghajar memboikot orang lain itu karena sesuatu yang terdapat di dalam dirinya bukan karena Allah Subhanahu wa taala lalu kemudian setelah itu dia tertawa dan melakukan tipuan kepada orang lain di mana dia menampakkan bahawa dia melakukan hal itu seolah-olah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena agamanya atau yakun qasduhu al-mughalabah wadh-dhuhur 'ala al-akharin atau terkadang seseorang tujuan dia melakukan hal tersebut adalah untuk meraih kemenangan dan merasa tinggi di atas yang lainnya وقد قال عدد من الأئمة رحمهم الله الراد على أهل البدع مجاهد dan telah berkata beberapa dari kalangan para ulama, para imam rahimahullah bahwa membantah ahlul bid'ah dia adalah seorang mujahid yang berjihad. wa ta'lamuna وتعلمون الحديث في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أن nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an ar rajul يقاتل حمية يقاتل رياء يقاتل ليرى مكانه يقاتل شجاعة يقاتل للمغنم فأي ذلك في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله dan kalian mengetahui apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari hadis Abu Musa al Ashari radhiyallahu taala anhu bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya tentang seseorang yang berperang karena riya ada pula yang berperang karena ingin membela kabilahnya ada pula yang berperang karena ingin memperlihatkan dan menampakkan kedudukannya di hadapan manusia ada pula yang berperang karena keberanian semata ada pula yang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang maka siapakah di antara mereka yang disebut seorang yang berjihad di jalan Allah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itulah yang tinggi maka dialah yang disebut في سبيل الله قال الإمام السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في إثبات الحرف والصوت والرد على الأشاعرة نعم berkata الإمام السجزي di dalam risalah beliau di mana beliau menulis surat kepada penduduk Zabid dalam uh, ila ila risalati ila ahli Zabid kepada penduduk ya. wilayah Zabid di mana beliau menyebutkan di dalam kitabnya atau dalam risalahnya isbat, al-harfi was-sawt ay fi kalamillah inna Allah itsbatul harfi was-sawt fi kalamillah dalam hal menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala firman-Nya itu dengan huruf dan dengan suara hmm. dan beliau juga membantah kelompok al ashariyah Qala wal yakun min qasdi sahibi sunnah ay idza radda ala ahli al bidah wal yakun min qasdi ay niyyati wal yakun min qasdi sahibi sunnah al-'ilmu bis-sunnati wal بالسنة biha fa innahu يعان بذلك أي يكون يعينه الله بهذه النية الطيبة ولا يكن قصده المغالبة فإنه إن كان قصده المغالبة ربما غلب maka di dalam risalah tersebut beliau mengatakan maka hendaknya tujuan dan niat seseorang tujuan dan niat seseorang dalam hal menerangkan sunnah dan menyampaikan sunnah dan menyikapi ahlul bid'ah yaitu membantah pemikiran-pemikiran bid'ah tujuan dia adalah berilmu tentang sunnah dan mengamalkannya mengamalkan sunnah tersebut dan jangan sekali-kali pada niatnya dia bertujuan untuk al-mughalabah untuk meraih kemenangan semata karena sesungguhnya kalau dia bertujuan untuk mendapatkan kemenangan maka boleh jadi dia akan terkalahkan wa atharus salaf fi bayan khuturat al-bid'ah kathira dan riwayat-riwayat yang datang dari para ulama salaf yang menerangkan tentang bahaya bid'ah itu banyak sekali ثم ذكر الإمام المزني ما يتعلق بحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم kemudian al-imam al-muzani rahimahullah taala menyebutkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمسألة الصحابة عند أهل السنة عقيدة ودين واتباع. Maka permasalahan para sahabat menyikapi para sahabat dalam pandangan ahlu sunnah ini termasuk perkara akidah dan termasuk perkara agama dan termasuk sikap ittiba' قال الإمام أحمد في أصول السنة أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم بركة الإمام أحمد رحمه الله تعالى دلم أصول السنة كتب beliau bahwa prinsip-prinsip sunnah dalam pandangan kami adalah ber, berpegang teguh dengan apa yang telah menjadi prinsip atau sikap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan senantiasa mengikuti mereka. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Wasithiyah wa min usul ahli sunnah wal jamaah salamatu alsinatihim wa qulubihim li ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal imsak amma shajara bainahum. Dan demikian pula disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasitiyah bahawa termasuk di antara prinsip Ahlus sunnah wal Jamaah adalah keselamatan hati mereka demikian pula selamatnya lisan-lisan mereka dari menyebutkan keburukan tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan senantiasa menahan diri dari apa yang menjadi perselisihan pertikaian yang terjadi di kalangan para sahabat. فنحن أمرنا في الصحابة بشيء ونهينا عن شيء. Maka kita diperintahkan terhadap sesuatu yang berkaitan dengan para sahabat dan kita juga dilarang terhadap sesuatu yang kaitannya dengan para sahabat. Umirna bimahabbatihim kami kita diperintahkan untuk mencintai mereka wasana'i 'alaihim wa nashri mahasinihim dan senantiasa menyanjung memuji mereka dan menyebarkan kebaikan-kebaikan para sahabat itu wa'tiqadi fadlihim wa annahum afdalu hadhihi al-ummah dan meyakini keutamaan yang ada pada mereka dan bahwasanya para sahabat adalah manusia yang paling afdal dari kalangan umat ini. Kama fi sahihain min hadith Ibn Mas'ud wa Imran Ibn Husain, qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari hadith Abdullah bin Mas'ud dan juga dari hadith Imran bin Husain bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda khairun nasi qarni sebaik-baik manusia adalah yang ada di masaku. وفي رواية القرن الذين بعثت فيهم dan di dalam riwayat yang lain sebaik-baik manusia adalah masa yang aku diutus ke tengah-tengah mereka generasi yang aku diutus di tengah-tengah mereka وقال صلى الله عليه وسلم النجوم امانه للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا مت أو ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa bintang-bintang itu adalah pemberi rasa aman yang ada di langit. apabila bintang-bintang itu telah hilang akan datang ke langit tersebut apa yang telah dijanjikan kepadanya dan kemudian Nabi mengatakan aku adalah pembeli rasa aman kepada para sahabatku apabila aku telah tiada maka akan datang kepada para sahabatku apa yang dijanjikan kepada mereka dan para sahabatku adalah merupakan pemberi rasa aman bagi umat ini apabila para sahabat itu telah pergi maka akan datang kepada umat ini apa yang dijanjikan kepada mereka.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 barang siapa yang menyelisihi rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari kaum mukminin maka kami biarkan dia dengan kesesatannya dan kami akan kembalikan dia ke dalam neraka jahanam dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali dan yang dimaksud dengan kaum mukminin di dalam ayat ini ketika ayat ini turun mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam قال ابن مسعود لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu manusia ini senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ibn Abbas wa huwa yunadhir al khawarij laqad ji'tukum min 'indi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa 'alaihim unzila al qur'an wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum walaysa fikum minhum ahad dan demikian pula Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pada saat beliau melakukan dialog dengan kelompok khawarij di mana Abdullah ibnu Abbas mengatakan kepada mereka sungguh aku datang kepada kalian sebagai perwakilan dari sisi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayat atau wahyu itu diturunkan kepada mereka dan mereka adalah orang yang paling mengerti tentang tentang agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun dari kalian yaitu kelompok khawarij yang merupakan bahagian dari para sahabat. Wa dzakara Ibnu Al-Qayyim fi As-Sawa'iq Al-Mursalati anna sabab dhalal al-firaq aw awa'il al-firaq awa'il al-firaq من الخوارج والقدرية والمرجئة والشيعة أنهم استقلوا بفهم الأدلة دون الرجوع إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم dan telah disebutkan oleh Ibn al Qayyim rahimahullah taala di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Mursalah bahwa yang menjadi sebab penyimpangan kelompok-kelompok bid'ah yang ada di awal-awal Islam yaitu mereka dari kalangan khawarij demikian pula dari kalangan syiah demikian pula dari kalangan qadariyah murjiah hmm. al-qadariyah kemudian al-murjiah sebab penyimpangan mereka karena mereka memahami dalil-dalil tersebut dengan pemahaman mereka sendiri tanpa merujuk kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum وهذا هو الثمرة أعني اتباعهم والاقتداء بهم هو ثمرة معرفة فضلهم وفضائلهم ومحبتهم العمل الاتباع maka inilah yang disebut hasil buah daripada mengikuti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal keutamaan mereka mencintai mereka lalu kemudian mengikuti tuntunan dan jejak mereka maka hasilnya buahnya adalah dalam hal beramal Al-Rabi' al-istighfaru lahum wa'd-du'a Kemudian yang keempat yang menjadi sikap ahlu sunnah kepada para sahabat adalah beristighfar untuk mereka dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada mereka. Faqad dzakara Allahul muhajirin wal ansar fi suratil hajr thumma qala والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا Dan Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Hashr setelah menyebutkan tentang keutamaan kaum muhajirin, kemudian menyebutkan keutamaan kaum ansar, setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَالَّذِينَ ja'u مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka pun mengucapkan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu dan jangan engkau menjadikan di dalam hati-hati kami ada kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Qalat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha umiru an yastaghfiru li ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasabbuhum Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mu'minin beliau mengatakan mereka diperintahkan untuk beristighfar untuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun mereka justru mencerca para sahabat itu. Qad qala sallallahu alaihi wasallam alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha faja'ala sunnatahum min sunnatihi. Dan demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah al-khulafa'ir rashidin al yang mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah setelahku tamassaku biha maka berpegang teguhlah kalian dengannya maka ini di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan sunnahnya al-khulafaur rasyidun yaitu para sahabat menjadi bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ba'd as-salaf kanu yu'allimuna hubba Abi Bakr wa Umar kama yu'allimuna as-surah min al-Qur'an Berkata sebahagian para ulama ussalaf mereka dahulu mengajarkan kepada kami bagaimana kewajiban kita cinta kepada Abu Bakar dan Umar sebagaimana mereka mengajarkan kami surah dari al Quran Al Karim. Qala Hudzaifah bin Al-Yaman kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Kata Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma setiap ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beribadah dengannya maka jangan kalian melakukan ibadah tersebut dengan cara itu. Wa qala al-Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi fi inda fi surah al-Ahqaf 'inda qawli Allah 'azza wa jalla wa qalu law kana eh, law kana khairan ma sabaquna ilayh. Qal <clears throat> أما <clears throat> عفوا أما أهل السنة والجماعة <clears throat> فيقولون في كل قول أو فعل لم يكن عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدعة لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه فإنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير illa Qad amiluha wa badaru ilaiha masyaallah dan disebutkan oleh al-hafiz ibn kathir rahimahullah taala ketika menafsirkan ayat yang terdapat dalam surah al-ahqaf yaitu firman Allah subhanahu wa taala law kana khairan ma sabaquna ilaih." kalau seandainya itu merupakan kebaikan mereka tidak akan mendahului kami untuk melakukannya maka diterangkan pada ayat ini Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah ta'ala bahawa ada pun kata beliau bahawa Ahlus Sunnati wal Jamaah ya. maka sesungguhnya mereka dalam hal setiap ucapan dan setiap perbuatan yang tidak diucapkan atau dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka itu termasuk perkara bid'ah sebab kalau seandainya itu merupakan kebaikan, maka pasti para sahabat telah lebih dahulu melakukan kebaikan itu. Karena sesungguhnya para sahabat itu tidaklah meninggalkan satu perkara dari perkara-perkara kebaikan, melainkan senantiasa mereka melakukannya. كما bil imsaki an ذكر معايبهم أو ma شجر بينهم sebagaimana kita diperintahkan untuk menahan diri dari menyebutkan hal-hal yang negatif tentang para sahabat atau hal-hal yang menjadi perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kama taqaddam ma'akum fil hadis, idza dzukira ashhabi famsiku. Sebagaimana yang telah lalu oleh kalian disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Idza dzukira ashabi faamsiku apabila disebutkan para sahabatku maka tahanlah diri-diri kalian. Wa fi sahihain min hadits Abi Sa'id qauluhu sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabin fawalladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum مثل أحد جبل أحد في المدينة مثل أحد ذهبا ما بلغ mudd ahadihim wala nasifah dan disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan kalian mencela para sahabatku demi Allah yang jiwaku berada di tangannya kalau seandainya salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud bukit Uhud yang ada di kota Madinah kalau seandainya kalian salah seorang kalian menginfakkan emas sebesar bukit Uhud maka tidak akan bisa mengalahkan infaknya para sahabat ketika mereka berinfak dengan satu mud yaitu dua telapak tangan seorang dan bahkan setengahnya pun tidak bisa menyamai keutamaan yang mereka miliki. Waqad Allah fi kitab an ridahu anhum wa thana'ihi alaihim. Allah fi kitabi ridahu annahu radiya anhum. Laqad Allah 'anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajarah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan di dalam kitabnya tentang keridhaan Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat. di mana Allah Azza wa Jal berfirman laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah Allah Azza wa Jal meridai kaum mukminin yaitu para sahabat yang mereka membaiatmu di bawah pohon wa qala ta'ala was-sabiqun al وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu 'anhum wa radu عنه Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ke kebaikan yang mengikuti mereka yakni berjalan di atas jejak mereka maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka pun ridha dengan apa yang Allah berikan kepadanya fa akhbara annahu radiya 'anil muhajirin wal ansar bi itlaq dan Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan bahwa Allah ridha kepada kaum muhajirin dan kaum ansar secara mutlak secara umum amma man jaa'a ba'dahum fashtarata lirida an yattabi'u al muhajirin wal ansar bi ihsan adapun orang-orang yang datang setelah mereka maka Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan apabila Allah meridai mereka maka disyaratkan mereka menjadi orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin dan ansar dengan sebenar-benarnya فهذا بعض ما يجب علينا وما يحرم علينا في معاملة الصحابة maka ini sebagian dari apa yang menjadi kewajiban sikap kita dan apa pula yang diharamkan bagi kita untuk melakukannya dalam menyikapi para sahabat. Wa ahammu dhalika at-tamassuk bima kanu alaihi wal iqtida' bihim. Dan yang terpenting dari apa yang kita sebutkan adalah berpegang teguh dengan apa yang datang dari para sahabat dan mengikuti mereka. Wa mimma yajibu kadzalik ba'da i'tiqadi fadlihim i'tiqad ma dalla ad-dalil ala tafadulihim fi ma bainahum. Dan termasuk di antara yang wajib untuk kita yakini setelah kita menyepakati uh, setelah kita meyakini tentang keutamaan mereka maka juga kita hendaknya meyakini bahawa keutamaan yang ada di kalangan para sahabat itu bertingkat-tingkat فأفضلهم على الإطلاق بل أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه maka orang yang paling afdal yang paling utama secara mutlak bahkan beliau adalah orang yang paling afdal yang paling mulia setelah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa sahibu Rasulillah fil ghar maka beliau adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menemani Rasul di dalam gua la tahzan inna Allah ma'ana yaitu dalam firman-Nya la tahzan inna Allah ma'ana ketika Nabi menyampaikan kepada sahabatnya Abu Bakar jangan engkau bersedih sesungguhnya Allah bersama kita wa fadailus siddiq kathirah dan keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq itu banyak sekali ala sallallahu alaihi wasallam law kuntu muttakhidan min ahli al ardi khalilan lattakhadhtu Abu Bakr khalila dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda kalau seandainya memungkinkan untuk aku mengangkat seorang untuk menjadi kekasihku menjadi khalil niscaya aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai khalilku walakinna sahibakum khalilullah ay nafsa sallallahu alaihi wasallam liqaulih inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila akan tetapi sahabat kalian itu maksudnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah khalilullah beliau adalah khalilullah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalila sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat aku menjadi kekasihnya sebagaimana Allah telah mengangkat Ibrahim juga sebagai khalilnya wa amarahu sallallahu alaihi wasallam an yusalli bin nas fi maradhihi alladhi mata fihi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Bakar Siddiq untuk memimpin salat mem mem memimpin salat berjamaah kepada manusia pada hari di mana hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلنا أو خيرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان فلا ينكر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau mengatakan kami dahulu mengucapkan dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kami bahwa manusia yang paling afdal adalah Abu Bakar kemudian Umar kemudian Uthman dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang kami ucapkan قال المزني رحمه الله ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي أفضل الخلق بعد غير الأنبياء والمرسلين نعم هو أفضل لا. رجل بعد الأنبياء والرسل نعم Lalu berkata Al-Muzani rahimahullah taala dan dikatakan tentang keutamaan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an beliau adalah makhluk yang paling afdal dan paling terbaik setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya beliau adalah yang paling afdal yang paling utama setelah seluruh para nabi dan rasul. قال ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره يعني ان قبريهما بجوار قبره صلى الله عليه وسلم فهكذا كان معه في الدنيا وهكذا لما مات دفن معه صلى الله عليه وسلم نعم Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala Dan kami menyebutkan yang kedua Setelah Abu Bakar Siddiq dari manusia yang paling afdal Adalah Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Maka keduanya adalah merupakan pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keduanya adalah teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya maksudnya keduanya dikuburkan di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di masa hidupnya keduanya senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pada saat wafatnya keduanya pun berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. بينت أن القبرين بجوار لا أنهما معه في نفس القبر ها؟ إيه. أكيد. هذا في الدورة الأخرى الظاهرة ليس في هذا في الدار الأخرى ذكرت هذا يعني أن أي جوار جوار القبرين بجوار نعم وقد كانت معرفة منزلتهما عند المشركين وعند أهل الكتاب كذلك dan bahkan diketahuinya keutamaan Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui oleh ahlul kitab pula. فمن ذلك في غزوة أحد <coughs> وقد كان على رأس المشركين أبو سفيان قبل أن يسلم فقال ونادى هل فيكم محمد فلم يجبه أحد ثم قال هل فيكم أبو بكر فلم يجبه أحد ثم قال هل فيكم عمر فلم يجبه أحد ثم قال أما هؤلاء فقد ماتوا فقال له عمر وناداه بصوته بل قد أبقى الله لك ما يخزيك أو كما قال فهذا وهو على الشرك يعلم منزلة أبي بكر وعمر فما نادى إلا هما بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم maka dalam peristiwa perang Uhud ketika itu Abu Sufyan yang mengenal dan mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan yang menjadi salah seorang tokoh kaum musyrikin sebelum itu, sebelum beliau menjadi seorang muslim dalam peristiwa perang Uhud maka Abu Sufyan berteriak di dalam uh, di medan tempur tersebut dia mengatakan apakah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah ada Muhammad afwan dia mengatakan apakah di tengah kalian ada Muhammad maka tidak seorang pun yang menjawabnya lalu kemudian dia berteriak lagi apakah di tengah-tengah kalian ada Abu Bakar maka tidak seorang pun menjawabnya lalu dia berteriak lagi apakah di tengah-tengah kalian ada Umar maka tidak seorang pun yang menjawabnya setelah itu Abu Sufyan mengatakan am adapun mereka-mereka ini sungguh mereka semua telah mati lalu pada saat itu berteriaklah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu membantah apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan adapun uh, mereka-mereka uh, ini maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan kepada mereka sehingga hal itu menyebabkan kalian akan terhina yang menjadi inti dari kisah ini bahwa Abu Sufyan mengetahui kedudukan Abu Bakar dan Umar sehingga dia menyebutkan setelah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia menyebutkan Abu Bakar dan dia menyebutkan Umar menunjukkan bahwa keutamaan keduanya di sisi Nabi itu diketahui bahkan oleh orang yang musyrik sekalipun. ولما دخل علي رضي الله عنه على عمر وهو مسجى ميت مغطى قال رحمك الله لقد ظننت أن يجعلك الله مع صاحبيك يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فلكثرة ما كنت أسمع رسول الله يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر نعم dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu ketika beliau mendatangi Umar bin Khattab yang ketika itu Umar telah wafat dan beliau ditutupi dengan kain kafannya lalu Ali radhiyallahu taala anhu beliau pun mengatakan ketika itu aku sudah menyangka bahawa engkau akan menyusul kedua sahabatmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq aku sudah menyangka bahwa engkau akan menyusul keduanya karena begitu seringnya aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan aku datang bersama Abu Bakar dan Umar aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar aku keluar bersama dengan Abu Bakar dan Umar seringkali Nabi menyebutkan dua nama ini bersama beliau qala al-muzani wa nuthallithu bi dhinnurain Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qila summiya dhinnurain لأنه لم يجتمع له ابنتا نبي لم يجتمع لأحد أن تزوج بابنتي نبي إلا هو تزوج بابنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى فماتت ثم زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته الأخرى Lalu kemudian berkata المزني رحمه الله تعالى ونثلث nuthallitu bidhin nurain بن عفان رضي الله عنه dan kami menyebutkan yang ketiga dari yang paling utama atau yang paling afdal dari kalangan umat ini adalah Zunnurain pemilik dua cahaya Uthman radhiyallahu taala anhu ada yang menyebutkan bahawa beliau digelari dengan Zunnurain pemilik dua cahaya karena tidak ada seorang pun yang terkumpul padanya dua putri dari Eh, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi istrinya kecuali Uthman radhiyallahu taala anhu di mana beliau menikahi salah seorang putrinya lalu kemudian eh, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut wafat setelah itu Uthman menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya wa fadailuhu radhiyallahu anhu katsirah dan keutamaan yang dimiliki oleh Uthman radhiyallahu anhu itu banyak sekali وأجمع أهل الشورى الذين عينهم عمر على اختياره خليفة بعد عمر dan telah bersepakat ahlu syura orang-orang yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka bermusyawarah di antara mereka untuk mengangkat sebagai khalifah maka mereka pun sepakat untuk mengangkat Uthman radhiyallahu taala anhu untuk menjadi khalifah setelah Umar radhiyallahu anhu wa ma'hum al-muhajirun wal ansar wa ahlul islam naam lalu kemudian setelah itu kaum muhajirin dan ansor mereka semuanya sepakat mengangkat Uthman menjadi khalifah demikian pula seluruh kaum muslimin ketika itu waqad kharaja alaihi al-kharijuna faqataluhu fabaqiya as-sayfu fil ummati ila al-yawm wal khuruj naam maka kelompok khawarij mereka pun melakukan pemberontakan kepada Uthman radhiyallahu taala anhu dan mereka pun membunuh Uthman radhiyallahu taala anhu maka setelah itu masih saja terjadi pemberontakan di kalangan umat ini semenjak terbunuhnya beliau radhiyallahu anhu. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعثمان يا عثمان لعل الله أن يلبسك قميصا وهو الخلافة فيريدك فيريدك أو فيريد المنافقون منك أن تخلعه فلا تخلعه حتى تلقاني كما في حديث عائشة الصحيح sahih. La'allallah an yuqammisaka qamisa. Al-hadithu uh, sahihun. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih dari hadis Aisyah radhiyallahu taala <clears throat> anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Uthman bin Affan kata beliau wahai Uthman bahwa Allah Subhanahu wa taala boleh jadi akan memberikan pakaian kepadamu yang dimaksud adalah khilafah memberikan kedudukan kepadamu untuk menjadi khalifah akan tetapi orang-orang munafik ingin agar engkau melepaskan khilafah tersebut maka eh, agar engkau melepaskan pakaian itu yang dimaksud adalah khilafah maka jangan sekali-kali engkau melepaskannya hingga engkau menemui aku وقد كثر من كتاب الجماعات الحزبية السياسية كسيد قطب ومحمد قطب وغيرهما الطعن في عثمان رضي الله عنه والانتصار لمن خرجوا عليه والعياذ بالله dan telah banyak dari kalangan para penulis ya dari kalangan uh, orang-orang uh, hidup sekarang ini dari kalangan para politikus dan kelompok-kelompok hizbiyah seperti uh, Eh, Sayyid Qutb demikian pula Muhammad Qutb di mana mereka terang-terangan melakukan cercaan terhadap Uthman radhiyallahu taala anhu. Wa Uthman huwa min Quraisy wa huwa min Bani Umayyah. Uthman beliau berasal dari keturunan Quraisy dari Bani Umayyah. Bal kullu al-'ashar al-mubashsharun bil jannah hum min Quraisy wa min al-muhajirin. Dan semua dari sepuluh sahabat yang mereka telah disebutkan namanya menjadi ahlul jannah menjadi penghuni surga mereka semuanya dari kalangan Quraisy dan hmm. dari kaum Muhajirin. Qala al-Muzani thumma ayn rabbi' bi dhil fadli wat tuqa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu berkata al-Muzani rahimahullah kemudian kami menyebutkan yang keempat dari manusia yang paling afdalnya umat ini orang yang memiliki keutamaan dan ketakwaan yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ibnu ammi Rasulillah wa zauj ibnatihi Fatimah wa walid al-Hasan wal Husain wa rabi'u al-khulafa ar-rashidin Ali bin Abi Thalib al-Qurashi al-Hashimi radhiyallahu anhu wa ardah nuhibbuhu wa natawallahu kama natawalla ikhwanahu as-sahabah لا غلو في ذلك لا شرك ولا بدعة من غير إشراك ولا ابتداع Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah suami dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah ayah dari Al Hasan dan Al Hussein dan beliau adalah khalifah yang keempat dari Al Khulafa Ar Rashidun kami mencintai beliau sebagaimana kami mencintai para sahabat yang lainnya dan kami senantiasa bersikap loyal kepada beliau sebagaimana kami bersikap loyal kepada para sahabat secara umum dan kita tidak berlebih-lebihan dalam uh, mencintainya. فنحن نحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقرابته حبا شرعيا. Maka kita mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita juga cinta kepada kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kecintaan yang syar'i. فلا نغلو في أحد منهم ولا نطعن في واحد منهم maka kita tidak diperbolehkan berlebihan di dalam mencintai seseorang dari mereka sebagaimana kita juga tidak diperbolehkan mencerca satu pun dari kalangan para sahabat ومن طعن في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو مبتدع كما قال الإمام أحمد في أصول السنة وغيره نعم Barang siapa yang mencerca satu dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia termasuk ahlul bid'ah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam Ushulus Sunnah dan yang lainnya. Qala al-Muzani thumma al-baqin min al-'asharah الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة يعني أخبر بأنهم من أهل الجنة Lalu berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala kemudian yang tersisa dari 10 sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama-nama mereka bahwa mereka pasti masuk ke dalam surga. فنذكر أنهم في الفضل بعد arbaah دون أن نفاضل بين بقية العشرة دون أن نفاضل يعني لا نقول مثلا طلحة أفضل من الزبير الزبير أفضل من ابن عوف عبد الرحمن بن عوف نعم Dan kita mengatakan bahawa enam sahabat yang setelahnya mereka kedudukannya itu di bawah dari kalangan dari empat sahabat yang sebelumnya kita sebutkan di mana mereka memiliki keutamaan yang bertingkat-tingkat Namun kita tidak mengatakan pada enam sahabat yang tersisa dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga itu kita tidak memberi keutamaan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Kita tidak mengatakan misalnya Talha itu lebih afdal daripada Az-Zubair atau yang lainnya dari enam sahabat yang disebutkan. Lakin baqiyatul asharah afdal min baqi as sahabah radhiyallahu anhum wa ardahum. Akan tetapi, akan tetapi enam sahabat ini setelah empat al-khulafah rashidun Enam sahabat ini itu lebih afdal daripada para sahabat yang lainnya Yang tidak termasuk dari sepuluh sahabat yang telah digembirakan dengan surga Lainnya, tafzil atau tafadulul ashkhas wal azman wal amakin wal a'mal Mabnahu ala dalil, leysa al-ra'i wal hawa sebab untuk mengatakan adanya keutamaan antara satu dengan yang lain seperti lebih mengutamakan satu waktu tertentu daripada waktu yang lain atau lebih mengutamakan tempat tertentu dari tempat yang lain atau menganggap lebih keutamaan si fulan orang tertentu daripada yang lainnya atau yang berkaitan dengan amalan lebih utama amalan ini daripada amalan yang lain ini semua itu harus dibangun di atas dalil. Hmm. Faman baqiyatul ashara indakum insyatu qalilan ma'ana ha. Maka siapa yang tersisa selain dari 10 sahabat yang telah disebutkan? Nadkhul baqiyatul ashara baqiyatul arba'ah. Ay yafhamu? Ha? Man as-sitta? Man as-sitta al-baqun min al-ashara al-mubashshirin bil jannah? Ay. Siapa 6 sahabat? Hmm yang disebut dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga selain dari Al-Khulafa ar Abdul Rahman bin Auf Ahsan wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Ahsan ha تفضلوا Zubair bin Al-Awwam Zubair bin Al-Awwam Ahsan ha طلحة بن عبيد الله أحسنت سدوة سعد بن أبي وقاص سعد لقي أحسنت سعيد آه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحسنت جزاكم الله خير ما شاء الله الحمد لله صلى الله أن يحيينا وإياكم ويميتنا على محبتهم وعلى الاقتداء بهم kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hidup dan Al menjadikan kita mati dalam keadaan kita cinta kepada mereka. Al-Ustaz Askari qala ila al-Hadiya Ashra. Ana ainun fil kitab wa ainun fis sa'ah. Ya, terjem. Terjem. Terjem. Waktu kita sampai jam 11. Jadi mata beliau tertuju ke jam dan tertuju ke kitab juga. ما ينسوا قال المزني رحمه الله ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل نعم Lalu kemudian berkata Al-Muzani rahimahullah ta'ala Kemudian yang tersisa setelah yang di, uh, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka pasti mendapatkan surga wa nukhlisu likulli rajulin minhum min al mahabbah dan kita memurnikan untuk setiap dari mereka rasa cinta biqadri alladhi aujabalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-tafdhil sesuai dengan kadar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan. قال ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين Lalu kata beliau kemudian kepada para sahabatnya yang tersisa setelah mereka radhiyallahu anhum. Wa tafdhiluhum min haythu al-jumlah ahlu Badr thumma ahlu Uhud thumma ahlu bai'at ar-ridwan wa kadzalika al-muhajirun thumma al-ansar. Adapun secara umum dalam hal keutamaan maka yang lebih utama dari mereka adalah yang mengikuti perang Badar. Kemudian setelah itu yang mereka mengikuti perang Uhud. Kemudian setelah itu yang mereka berbayat di bawah pohon. Kemudian secara umum kaum muhajirin itu lebih utama daripada kaum ansar. Wa kullu sahaba wa'adahumullahul jannah. Ma dalil ala dhalika? Seluruh para sahabat Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka surga. Apa dalil yang menerangkan tentang hal itu? أنا بخيل بالوقت أريد الوقت قال الله تعالى لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح أي فتح مكة وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat, Allah Azza wa برفير berfirman yang artinya tidaklah sama antara orang-orang yang berinfak dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Fathu Makkah dibandingkan mereka yang berinfak dan berperang setelah uh, eh, ditaklukkan kota Makkah lalu kemudian Allah mengatakan wa kullan wa'adallahu alhusna dan seluruh mereka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bagi mereka surga alhusna aljannah yang dimaksud al-husna adalah al-jannah surga qala al-muzani wa yuqalu bi fadlihim wa yudhkaruna bi mahasin af'alihim lalu kemudian berkata al-muzani rahimahullahu taala dan disebutkan tentang keutamaan para sahabat dan diterangkan tentang kebaikan-kebaikan perbuatan-perbuatan mereka wa numsiku 'anil khawd fi ma shajara bainahum dan kita menahan diri untuk memperbincangkan hal-hal yang menjadi perselisihan di antara para sahabat itu. Karena Rasulullah qala idza dzukira ashhabi fa amsiku. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila disebut para sahabatku maka tahan diri-diri kalian. Qala al-Muzani fahum khiyaru ahli al-ard ba'da nabiyyihim. Lalu berkata al-Muzani mereka para sahabat itu adalah orang-orang pilihan di muka bumi ini setelah nabinya. ارتضاهم الله عز وجل لنبيه أي لصحبته ونصرته نعم. الله سبحانه وتعالى ta'ala telah meridhai mereka menjadi sahabat bagi nabinya yang senantiasa memberikan pertolongan kepadanya ولهذا في الحقيقة الطعن في الصحابة طعن في من صحبوه وهو النبي صلى الله عليه وسلم بل وطعن في الله تعالى إذ جعل نبيه وإذ جعل أصحابه على ما يقول أهل الأهواء والبدع خزاهم الله نعم oleh karena itu mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya merupakan celaan pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka berteman menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersahabat dengannya dan pada hakikatnya ini juga cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah azza wa jalla yang telah memilih mereka untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup dengannya dan bersahabat dengannya. وتعلمون أثر ابن مسعود الصحيح عنه في ذلك إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب النبي صلى الله عليه وسلم أزكاها فاختاره ثم نظر في قلوب العباد بعده فاختار قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما إلى آخره dan kalian mengetahui ada riwayat yang sahih dari ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan Allah azza wajal melihat kepada hati-hati penduduk bumi lalu kemudian Allah azza wajal mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling suci maka Allah azza wajal memilihnya dan menjadikannya sebagai rasulnya Lalu ah. kemudian Allah Azza wa Jal melihat kepada penduduk bumi dan melihat dan mendapati para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hati-hati yang lebih baik dari yang lainnya sehingga Allah memilih mereka untuk menjadi teman dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang yang paling baik hatinya dan yang paling dalam ilmunya dan seterusnya قال وخلقهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين lalu berkata al-muzani rahimahullah dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka yaitu para sahabat menjadi penolong-penolong untuk agamanya maka mereka adalah para pemimpin-pemimpin agama ini mereka adalah tokoh-tokoh kaum muslimin Allah Azza wa Jal meridai mereka seluruhnya. Thumma narji'u ila aslin tarakna qira'atahu bil ams. Lalu kemudian kita kembali kepada prinsip yang lain yang kita meng, uh, tidak membacanya kemarin. Qala rahimahullah wa ta'atu li ulil amr. Beliau berkata rahimahullah ta'ala dan taat kepada ulil amri penguasa. هذا أصل مهم يتعلق بمعاملة ولاة أمور المسلمين ini adalah merupakan prinsip yang penting yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menyikapi penguasa kaum muslimin wa nasaba an nadhkurahu ba'da dhikrina asl as-sahabah dan sangat sesuai kita menyebutkan permasalahan ini setelah kita menyebutkan permasalahan prinsip cinta kepada sahabat Fal jama'ah jama'atan. Maka yang dimaksud jama'ah itu ada dua macam. Jama'atun fid Dini wal ilm wa a'immatuna fiha as-sahabah. Ada jama'ah yang berkaitan dengan permasalahan agama di mana imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita di dalam jama'ah tersebut adalah para sahabat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa qad su'il 'anil firqa najiyah قال الجماعة وفي رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau ditanya tentang siapakah kelompok atau golongan yang selamat itu maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab yang selamat adalah al-jamaah dan diterangkan dalam riwayat yang lain bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah orang yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya Dua al-jama'ah ad-dunyawiyah. Ishu ya akhwanan. Ithnan thani. Eh. <laughs> jama'ah yang berkaitan dengan perkara dunia. jamaat wali al amr. Ay al al muslim wa man tahta wilayatih. Yang dimaksud jama'ah adalah penguasa. Yaitu Penguasa muslim dan siapa saja yang berada di dalam kekuasaannya. Di Sahihain an Ibn Abbas qala sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir wa la ولا ينزعن يدا من طاعة فإنه من فارق الجماعة وفي رواية مسلم فإن عند مسلم فإنه من فارق السلطان ففهمنا أن الجماعة هو السلطان فإنه من فارق الجماعة أو في الرواية الأخرى السلطان قيد شبر فمات مات ميت جاهلية disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci maka hendaknya dia bersabar mengapa fa innahu man faraqal jamaah karena barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz man faraqas sultan barang siapa yang meninggalkan penguasanya dari sini kita mengetahui bahwa yang dimaksud al jamaah adalah penguasa itu sendiri barang siapa yang meninggalkan jamaah yaitu meninggalkan penguasa walaupun sejengkal ya ini dia keluar dari ketaatan kepadanya walaupun sejengkal lalu kemudian dia mati maka dia mati seperti matinya kaum jahiliyah وفي الصحيحين عن حذيفة في حديثه الطويل المشهور dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dari hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang yang masyhur قال قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها di mana uh, potongan dari hadis tersebut Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apakah setelah kebaikan akan ada lagi kejahatan maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam iya akan muncul dai-dai penyeru-penyeru kepada jahanam barang siapa yang menjawab seruan tersebut maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam jahannam du'atun ala abwabi jahannam qala al-hafiz ibn hajar fi syarh al-hadis hum kal khawarij wa ghairihim min ahli al-ahwa'i wa tullab al-mulk libhathun al-mulk nah diterangkan oleh al-hafiz ibn hajar rahimahullah taala ketika menjelaskan du'atun ala abwab jahannam mereka adalah para penyeru-penyeru di atas pintu-pintu jahannam neraka jahannam kata al-hafidh bin hajar mereka adalah kelompok khawarij dan yang semisal mereka demikian pula orang-orang yang mencari kekuasaan <clears throat> qala ma ta'muruni in adrakani dhalika qala talzam jama'at al-muslimin wa imamahum Lalu kemudian Hudzaifah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau perintahkan kepada aku apabila aku mendapati kondisi tersebut?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Komitmenlah kamu terhadap jamaah kaum muslimin dan imamnya mereka." Falwajibut wajibut ta'ali waliyil amr fil ma'ruf maka yang wajib adalah taat kepada penguasa dalam perkara yang baik ay fi ghairi ma'siyatillah yaitu bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah fil bukhari an ali radhiyallahu anhu qala sallallahu alaihi wasallam innama ta'atu fil ma'ruf dalam sahihul bukhari dari ali radhiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innama ta'atu fil ma'ruf sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam perkara yang ma'ruf وفي حديث عمران بن حسين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق dalam hadith Imran Ibn Husain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Maha Pencipta وفي الصحيحين عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم وكلمة على من ألفاظ الوجوب على المرء المسلم السمع والطاعة أي لولي الأمر فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي في تلك المعصية dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kewajiban bagi setiap muslim adalah mendengar dan taat kepada penguasanya baik dalam perkara-perkara yang dia senangi atau dalam perkara-perkara yang dia benci kecuali kalau dia diperintah untuk bermaksiat maka tidak boleh mendengar dan taat dalam hal melakukan kemaksiatan tersebut secara khusus وقد أمرنا الله تعالى بطاعة ولاة أمورنا فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم dan Allah Azza wa Jal telah memerintahkan kepada kita sekalian untuk menaati ulil amri yaitu penguasa yang ada di tengah-tengah kalian Allah Azza wa Jal berfirman yang artinya wahai orang-orang yang beriman hendaknya kalian taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya serta ulil amri di antara kalian sahha an Abi Hurairah wa Ibn Abbas واختاره ابن جرير والإمام الشافعي أن أولي الأمر هم الأمراء وهو سبب نزول الآية dan telah sahih dari Abu Hurairah demikian pula dari Ibn Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir At-Tabari dan ini adalah merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Syafi'i bahawa yang dimaksud ulil amri di dalam ayat ini adalah penguasa وذكر الله wahwa kauluh minkum ay muslimin muslima dan Allah subhanahu wa taala menyebutkan syarat di dalam ayat ini yaitu dengan lafadz minkum yaitu dari kalian yaitu dari kaum muslimin yaitu penguasa yang muslim fama dama musliman walau kana muqassiran zaliman mubtadi'an ma dama muslima fahuwa waliyu amr maka selama penguasa itu masih berstatus sebagai seorang muslim walaupun dia memiliki banyak kekurangan walaupun dia zalim walaupun dia termasuk ahlul bid'ah selama dia seorang muslim maka dia wajib untuk <coughs> ditaati wa yadullu ala ma dallat alaihi al-ayah hadith ubadah fi sahihain bay'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة علينا أثر أو أثرة استئثار بالأموال والمناصب وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان dan yang menguatkan atau menunjukkan ayat ini dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ubadah Ibn Samit radhiyallahu anhu di mana beliau mengatakan kami telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa baik dalam keadaan senang atau dalam keadaan terpaksa dalam keadaan sulit atau dalam keadaan mudah wa ala atharatin alaina dan dalam keadaan mereka lebih memprioritaskan hak-hak mereka dalam hal harta dan dalam hal jabatan daripada kita sebagai rakyat dan jangan kita untuk melepaskan ketaatan kepada mereka kecuali apabila kalian melihat ada kekafiran yang jelas yang kalian memiliki bukti dan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala فلم يأذن بمنازعته لمجرد كونه فاسقا أو ظالما أو مبتدعا maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan untuk melakukan pemberontakan dan keluar dari ketaatan pada penguasa hanya sekedar penguasa itu seorang yang fasik atau seorang yang zalim atau seorang yang ahlul bid'ah wala ma yushakku fi kaunihi kufrun amla au makhtulifa fi hal huwa kufrun amla dan tidak pula seseorang Eh, meninggalkan ketaatan kepada penguasa atau melakukan pemberontakan dalam perkara-perkara yang masih diragukan atau yang masih menjadi perselisihan apakah ini merupakan bentuk kekafiran atau bukan atau idza qala au fa'ala ma huwa kufrun walakin bita'awul ta'wil atau misalnya seorang penguasa dia mengucapkan sesuatu atau dia melakukan sesuatu yang itu adalah merupakan bentuk kekafiran namun dia melakukan atau mengucapkannya karena ada satu penakwilan ada syubhat bal ishtarata rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yakuna al-kufru bawaha ay sarihan la yakhtalif fihi ithnan bahkan nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan bolehnya seorang keluar dari ketaatan apabila kekafiran itu sifatnya bawah yang dimaksud kufrun bawah yaitu kekafiran yang jelas yang nampak yang gamblang yang tidak ada dua orang yang berselisih yang men yang menyebutkan bahwa itu adalah kekafiran antum ashabu sunnah kalian adalah ah- ahlus sunnah وهذه سنة نبيكم الصحيحة الصريحة المتواترة في Dan- معاملة ولاة الأمر dan ini adalah sunnah nabi kalian yang sahih dan begitu jelas yang men, yang mutawatir yang menerangkan tentang bagaimana cara kita menyikapi penguasa إذا كان ولي الأمر على غير السنة مبتدعا أو مع طائفة من أهل البدع هل apabila يخرجه ذلك عن حقه وكونه ولي أمر apabila seorang penguasa itu dari kalangan ahlul bid'ah atau dia merupakan uh, orang yang berasal dari salah satu kelompok yang itu dari kalangan ahlul bid'ah apakah itu kemudian mengeluarkan dia dari kita menunaikan apa yang menjadi haknya sebagai penguasa al jawab wadihun يبقى ولي أمر ما دام مسلما ما maka jawabannya jelas dia tetap berstatus sebagai penguasa selama dia مسلم وقال جرير بن عبد الله كما في الصحيحين بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على انظروا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم Dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kedua sahihnya dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal menegakkan salat, menunaikan zakat, mendengar dan taat kepada penguasa dan menasihati untuk sesama muslim atau setiap muslim. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu alaihimul bai'ah بأن يعطوا ولاة الأمور حقهم dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengambil baiat dari para sahabat agar mereka memberikan kepada penguasa apa yang menjadi hak mereka الأحاديث الواردة في ذلك تزيد عن مئة حديث hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu lebih dari 100 hadis أمرا بطاعة أولي الأمر ada yang sifatnya perintah untuk menaati penguasa wanahyan anil khuruji alaih dan ada pula yang sifatnya larangan dari uh, keluar dari ketaatan badannya atau melakukan pemberontakan kepadanya wa amran bi an naqif al mawqif as sarim dhidd man kharaja alaih dan ada perintah agar kemudian kita memiliki sikap yang kokoh di dalam menyikapi orang yang melakukan perlawanan tersebut. Kama fi Muslimin min hadits Arfaja man ja'akum aw man ataakum wa amrukum jami' ala wahidin minkum yuridu an yufarriqa jama'atakum faqtuluhu ka'inan man kan atau qala fadribuhu bisayf ka'inan man kan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim min hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Arfajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa datang kepada kalian dalam keadaan kalian telah sepakat mengangkat seseorang untuk menjadi pemimpin kalian lalu kemudian datang seseorang ingin memecah belah kalian dan memecah belah jamaah kalian maka hendaknya kalian me, me, membunuhnya atau menebas lehernya dalam kondisi apapun وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهم أيام منى في حجة الوداع dan di dalam hadis Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika di hari-hari Mina beliau berkhutbah di hadapan kaum muslimin fawaqafa ala ba'irihi wa qala ala tasma'un maka beliau pun berdiri di atas untanya sambil beliau mengatakan apakah kalian tidakkah kalian mendengarkan faqalu qad sami'na fa awsina aw fa'murna ya rasulullah Maka mereka menjawab, kami telah mendengarkan. Maka sampaikan wasiat dan perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah. Fakal u'budu rabbakum. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, hendaknya kalian menyembah kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum. Dan tegakkanlah solat lima waktu kalian. Wasumu syahrakum. Dan berpuasalah kalian di bulan ramadhan kalian. Waadu khumusakum dan tunaikanlah seperlima dari harta rampasan kalian. Waatiu za amrikum dan hendaknya kalian menaati penguasa kalian. Alladhi awsaka wa amaraka bis salati was siyami amaraka bi ta'ati wali al amr ibadatan lillah. Maka yang memerintahkan kalian untuk menegakkan salat dan untuk berpuasa di bulan Ramadan dia pula lah yang memerintahkan kepada kalian untuk taat kepada penguasa kalian sebagai bentuk ibadah pendekatan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Fa anta tata'abbad lillah bi ta'ati Rasulillah fi ta'ati ulatil amr. Maka engkau beribadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk taat kepada penguasa. Fa anta 'abdun lillah, lasta 'abdan liwali al-amr kama yaz'umun. Engkau adalah hamba Allah, bukan hamba bagi penguasa sebagaimana yang mereka sangka. Isma' akhir al-hadis. Maka hendaknya engkau mendengarkan akhir dari hadis ini. Wa athi'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Taatilah penguasa kalian, niscaya kalian akan memasuki surga Allah Azza wa Jal Rabb kalian وهو hadithun sahih. dan ini adalah hadith yang sahih وحسن أو صح شيخنا muqbil fi sahih al-musnad bima laysa fi نعم. dan hadith ini dihasankan oleh syekh kami Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain وفي الصحيحين عن ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يأتون من بعده يسألونا حق حقوقهم ويمنعونا حقنا وحقوقنا dan disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa ada uh, beberapa orang mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana menyikapi munculnya penguasa yang mereka meminta apa yang menjadi hak-hak mereka dan mereka mencegah hak-hak kami sebagai rakyat. Fakala addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang menjadi hak-hak mereka sebagai penguasa hendaknya kalian menunaikannya dan apa yang menjadi hak kalian ketika dicegah maka mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hak-hak kalian tersebut. ونحوه في صحيح مسلم عن وائل بن حجر dan yang semisalnya juga diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Wa'il bin Hujr. Qala addu ilaihim haqqahum fa inna Allah sa'iluhum 'amma istar'ahum. Yang disebutkan dengan lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa yang menjadi hak-hak mereka maka hendaknya kalian sebagai rakyat tunaikan apa yang menjadi hak mereka karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka apa yang menjadi tanggung jawab mereka di dalam mengemban amanah mengatur rakyat mereka man ta'ammala al-ahadith an-nabawiyyah al-warida fi dhalik barang siapa yang memperhatikan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini wajadaha tatadamman atau wajadaha tashtamil ala khabarin wa ala amrin maka dia akan menemukan kandungan yang terdapat di dalam hadis-hadis tersebut ada yang bersifat berita dan ada yang bersifat perintah amma al-khabar fa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayali 'ala al-ummah ulatun aw umara' يسألون الناس nas ويمنعون الناس يمنعون الناس حقوقهم ويظلمونهم Kemudian adapun yang berkaitan dengan berita di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dan memberitakan kepada kalian akan muncul penguasa-penguasa di mana mereka meminta apa yang menjadi hak-hak mereka, menuntut apa yang menjadi hak-hak mereka, lalu mereka mencegah apa yang menjadi hak-hak rakyat yaitu menzalimi mereka. وأخبرنا بأن الفساد سيكون من جهتهم في أمور الدين وأمور الدنيا dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa akan muncul kerusakan yang itu datangnya dari pihak penguasa yang kerusakan itu baik yang berkaitan dengan agama atau yang berkaitan dengan urusan dunia. Faqala innakum satarawna atharatan ay fi dunya bil amwal wal manasib wa umuran tunkirunaha ay fid din di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya kalian akan melihat setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam kalian akan melihat perkara-perkara yaitu azarah di mana kalian akan melihat para penguasa lebih mementingkan apa yang menjadi hak-hak mereka memprioritaskan hak-hak mereka ini dalam urusan dunia Lalu kata Nabi wa umuran tungkirunaha dan kalian akan melihat ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya ini kaitannya dengan permasalahan dunia eh permasalahan agama. Wa hadzal khabaru wahyun fa huwa haqqun wa sidqun la budda an yaqa'. Maka berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu maka itu adalah merupakan kebenaran dan kejujuran dan itu pasti akan terjadi. Wa kullu al-inhirafat imma an takun fi ad-din wa imma fi ad-dunya. Dan setiap penyimpangan ada kalanya berkaitan dengan agama dan ada pula berkaitan dengan dunia. Wa akhbara annahu sayali min ba'dihi wulatan wulatun yukhalifuna sunnata faqal yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati ta'rifu minhum wa tunkiru dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memberitakan kepada kita akan munculnya penguasa-penguasa yang mereka menyelisihi sunnah dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di mana sifat-sifat mereka mereka terbimbing bukan dengan bimbinganku dan mereka mengikuti sunnah bukan sunnahku engkau mengetahui mereka dan engkau mengingkari perbuatan mereka ما يحتاج أن تسمع أخبار من هنا أو هناك فعل الحاكم ولم يفعل maka engkau tidak perlu untuk mendengarkan berita-berita yang datang dari sana sini bahwa penguasa ini ke kepala negara ini melakukan ini atau dia tidak melakukan itu au an tatahaddathu fi majalisikum fa'ala wa ma fa'al atau engkau membicarakan di majelis-majelis kalian bahwa penguasa itu melakukan atau tidak melakukan أخبر رسول الله بكلامه الجامع بما سيقع بعده maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah mengumpulkan semua itu tentang apa yang akan terjadi lakin hunaka alqism athani wa huwa al-amr kathirun minan nas anhum ghafilun wa lahu mukhalifun namun di sana ada yang berkaitan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak dari kalangan manusia mereka menyelisihinya dan mereka lalai darinya wa huwa idza waqa'a hadha alladhi akhbartana bihi ya Rasulullah ma nasna' yaitu apabila terjadi apa yang telah engkau beritakan kepada kami wahai Rasulullah apa yang harus kami lakukan radhiyallahu 'anis sahabah ما هناك شيء nahtajuhu fi dinina illa waqad sa'alu anhu Rasulullah Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai para sahabat. Tidak ada sesuatu yang kita butuhkan di dalam agama kita ini melainkan mereka telah bertanya hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu lahu ya Rasulullah lasna nas'aluka an a'immatil 'adl. Inna ma إنما نسألك عمن wa ويأخذون حقنا maka mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah kami tidak bertanya kepadamu tentang pemimpin-pemimpin yang adil namun kami bertanya kepadamu tentang pemimpin-pemimpin yang mereka mencegah hak-hak kami dan memberi eh, dan melakukan kezaliman kepada kami wa rasulullah qad wasafahu rabbuhu لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم أي ما يسبب لكم العنت والمشقة عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبماذا امرنا صلى الله عليه وسلم الحريص علينا الرؤوف بنا الرحيم dan Allah Subhanahu wa taala telah menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam firman-Nya yang artinya sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul yang berasal dari diri kalian sendiri yaitu dari bangsa Arab di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya Rasulullah merasa berat ketika kalian melakukan hal-hal yang menyulitkan yang membuat kalian merasa kesulitan harisun alaikum dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat untuk memberi hidayah dan petunjuk kepada kalian dan terhadap kaum mukminin. Beliau adalah seorang yang pengasih dan penyayang. Maka perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi perintah Nabi kepada kita? Beliau yang telah disifati sebagai al-haris alaikum yang bersemangat untuk memberikan bimbingan kepada kalian. Amarana بأن نؤدي إليهم حقهم بالسمع والطاعة لما أمروا به في غير معصية الله Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mendengar dan menaati penguasa tersebut terhadap apa yang mereka perintahkan bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah. Amarna bis sabr kama fi hadis Ibn Abbas man ra'a min amirihi shay'an yakrahu falyusbir falyasbir atau syai'an ikrah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk bersabar sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas barang siapa yang melihat di, uh, melihat pemimpinnya sesuatu yang dia benci maka hendaknya dia bersabar ila mata nasbir sampai kapan kita bersabar apakah sampai 50 tahun 60 tahun kita bersabar أجابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا دلنا عليه نبي صلى الله عليه وسلم telah memberi jawaban kepada kita Nabi tidak meninggalkan satupun kecuali Nabi telah memberikan petunjuk kepada kita قال كما في الحديث السابق إنكم سترون بعد أثارة وأمورا تنكرونها قالوا فما تأمرنا قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang telah lalu kita terangkan bahwa kalian akan menemui akan melihat ada penguasa-penguasa yang mereka lebih memprioritaskan hak mereka dan mereka mencegah hak rakyatnya lalu kemudian mereka bertanya apa yang kau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sabar kalian hingga kalian menemui aku di telagaku وبما أمر به من الصبر أمر أصحابه كما في البخاري عن أنس وقد اشتكوا له ظلم الحجاج قال اصبروا maka sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersabar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersabar ketika kondisi pada saat itu mereka menemui kezaliman yang dilakukan oleh penguasa Al-Hajjaj bin Yusuf maka beliau mengatakan isbiru sabarlah kalian as-sabru ala a'immatil jawr fihi thalatha al-anwa' ats-thalatha lis-sabr maka bersabar dalam menyikapi penguasa-penguasa yang zalim itu terkandung padanya tiga jenis kesabaran fa huwa sabrun ala ta'atillah bi amrihi lana bis-sam'i wat-ta'ah yaitu yang pertama bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah kepada kita untuk mendengar dan senantiasa taat kepada penguasa. Wa huwa sabrun 'anil ma'siyah li'anna al-munaza'ata liwali al-amr aw al-khuruj 'alayhi ma'siyatun kabira lillahi 'azza wa jalla wa rasulih. Demikian pula bersabar dari melakukan kemaksiatan sebab dengan melakukan perlawanan dan pemberontakan kepada penguasa muslim itu adalah merupakan bentuk kemaksiatan dan perbuatan dosa besar. Wa huwa sabrun ala aqdarillahil mu'limah bima yusibuka min zulmihi aw jawri. Dan itu juga termasuk jenis kesabaran terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang membuat seseorang merasa sakit yaitu ketika seseorang menghadapi atau merasakan apa yang menjadi perbuatan kezaliman yang dilakukan oleh penguasa tersebut. Kullu qawl atau fi'l yunafi as-sabr faqad khalafta bihi hadha al-wajib wa hadha al Maka setiap ucapan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesabaran maka itu berarti engkau telah menyelisihi prinsip yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min usuli ahli sunnah As-sabru ala jawri al-a'immah ay wulat Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, termasuk di antara prinsip sunnah adalah bersabar dalam menghadapi kezaliman dari penguasa. Idzan dzakarna tsnain, ada'u huquqihim was-sam wa at-ta'a sabr Jadi kita sudah menyebutkan dua perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menunaikan apa yang menjadi hak penguasa, yang kedua bersabar. الثالث النصيحة Yang ketiga menasihati. كما في حديث أبي رقية تميم الداري الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتاب ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari bahawa Nabi saw bersabda agama itu adalah nasihat. Lalu kami bertanya untuk siapa? Maka Nabi saw mengatakan untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan untuk seluruh kaum muslimin. Wa laysat an-nasiha fi khutbati al-jum'ah, laysat an-nasiha lil hakim wa li al-amr fi khutbati al-jum'ah wa la fi Twitter wa la fi Facebook ولا في الصحف والجرائد ولا غير ذلك Dan bukanlah bentuk nasihat kepada penguasa dilakukan di khutbah-khutbah Jumat atau disebut melalui Twitter atau melalui Facebook atau melalui koran-koran dan media-media sosial yang lainnya. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالنصيحة ودلنا على طريقتها كيف تكون dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menegakkan nasihat dan beliau membimbing kepada kita bagaimana cara memberikan dan menyampaikan nasihat itu. Faqala fil hadits sahih man arada an yansaha lidhi sultanin fala yubdiha alaniyah walakin liyakhlu bi liyakhudh bi yadihi wa yakhlu bihi فإن في- فيكلمه فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih beliau bersabda barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa maka jangan dia menampakkannya secara terang-terangan namun hendaknya dia mengambil tangannya dan berdua dengannya lalu kemudian dia menyampaikan apa yang hendak menjadi nasihatnya apabila diterima maka itulah yang diinginkan namun jika tidak diterima maka sungguh dia telah menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam menasihati hadza amruhu sallallahu alaihi wasallam lana falnahdhar kama qala ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim inilah perintah nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sekalian maka hendaknya kita berhati-hati jangan sampai menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Allah azza wa jall falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah atau yusibahum adzabun alim maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Rasul dia akan tertimpa fitnah atau dia akan merasakan azab yang pedih hadza qada'u rasulillah wa hukmuhu wa huwa qada'ullah fala khiyara lana fihi wala ikhtiyar maka ini adalah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan ketetapan yang telah disebutkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam maka dalam perkara ini tidak ada pilihan yang lain tidak ada alternatif yang lain dalam bersikap qala ta'ala terjemah al-ayah mubashara wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allah wa rasuluhu amra أن يكون لهم الخيارة من أمرهم Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan sesuatu lalu kemudian dia mencari pilihan dan alternatif yang lain هذا مما أتانا به رسول الله وقد قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا dan ini termasuk di antara perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita dan Allah azza wajal telah berfirman yang artinya dan apa yang Rasul sampaikan kepada kalian maka ambillah dan apa yang Rasul larang kalian darinya maka berhentilah wa idza sah al hadithu an an nabiy sallallahu alaihi wasallam fala yajuz mu'aradatuhu biqaul alimin aw imamin aw akthar mahma kanat manzilatuhu dan apabila telah sahih sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka hadis tersebut tidak boleh ditolak tidak boleh ditentang karena ada ucapannya seorang alim atau ucapan seorang imam atau ucapan seseorang bagaimana tinggi bagaimanapun tingginya kedudukan orang tersebut ar-rabi' ad-du'a lahu yang keempat yang diperintahkan oleh Nabi kepada kita adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Fa inna du'a li waliyil amr min an-nasiha. Karena mendoakan kebaikan kepada penguasa termasuk bentuk nasihat. Wa qad qala al-Barbahari rahimahullah man ra'aitahu yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahib bid'ah wa man ra'aitahu yad'u lah fa'lam annahu sahib sunnah insyaallah. dan telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam Syarh Sunnah apabila engkau melihat seseorang dia mendoakan kejelekan kepada penguasa maka ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah dan apabila engkau melihat seseorang dia mendoakan kebaikan untuk penguasa maka dia adalah ahlus sunnah insyaallah wa qala at-tahawi rahimahullah fi al-aqidah at-tahawiyah وين هذا قال ولا ندعو عليهم بل ندعو لهم بالصلاح والمعافاه عفوا قال هنا عفوا عفوا قال ولا نرى الخروج على ائمتنا وولاة امورنا وان جاروا Kata At-Tahawi rahimahullah ta'ala dalam uh, Aqidah At-Tahawiyah Dan kami tidak berpandangan bolehnya keluar dan melakukan pemberontakan kepada penguasa kita walaupun mereka melakukan kezaliman wala nad'u alaihim dan kita tidak mendoakan kejelekan kepada mereka wala nanzi'u yadan min ta'atihim dan kita tidak melepaskan bayat dari mereka wa nara ta'atuhum min ta'atillah fariidah dan kami menganggap taat kepada mereka penguasa termasuk bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib. Ma lam ya'muru bi ma'siyah, ay fala yuta'u fi tilka al-ma'siyah. Naam. Selama mereka tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maksudnya tidak diat, ditaati penguasa itu dalam perbuatan kemaksiatan yang diperintahkan itu. Wa nad'u lahum bis-salahi wal-mu'afah. Dan kami mendoakan kebaikan kepada pemerintah Semoga Allah memberikan kemaslahatan dan keselamatan kepada mereka. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah Imam Ahlus Sunnah wallahi inni la ad'u li amiril mu'minin wa ara dhalika wajiban alayya. Dan berkata al-Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahlus Sunnah kata beliau sesungguhnya aku mendoakan kebaikan kepada Amirul Mukminin kepada penguasa dan aku menganggap itu adalah merupakan kewajiban atasku. Fa hadha ma umirna bihi maka inilah yang kita diperintahkan as-sam'u wat-ta'a wa ada' al-huquq mendengar dan taat dan menunaikan hak-hak mereka as-sabr bersabar uh, nasihat an-nasihah bil-tariqah syar'iyyah menasihati mereka dengan metode syariat wad-du'a dan mendoakan kebaikan وهذا إجماع أئمة السنة قاطبة dan ini semua adalah merupakan kesepakatan seluruh para imam-imam sunnah Al-Muzani ألف ذكر هذا الكلام في زمن أئمته يدعون إلى البدعة الحكام والقضاة dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah beliau menulis akidah ini, risalah ini di masa di mana di sana ada dari kalangan para imam yang mereka uh, mengajak kepada kemaksiatan yad'una ilaih ila bid'ah bid'atul qaul bi khalqil Quran. Nah. yang mereka para penguasa ketika itu mengajak kepada perkara-perkara bid'ah. Walakin yuqarriru hadzal asl. Namun di samping itu semua beliau tetap menetapkan prinsip ini. Wa huwa wa ghairu min a'immatina kanu fi zaman al-hukm fihi bil ghalabah wal istighlab. Dan beliau dan yang lainnya dari kalangan para imam-imam ahlu sunnah mereka hidup di masa yang hukum tersebut diterapkan berdasarkan uh, kekuatan ya tergantung siapa yang kuat di di pemerintahan tersebut فأهل السنة مجمعون أن المتغلب يا له يا ولي أمر يأخذ حق السمع والطاعة dan ahlus sunnah mereka telah bersepakat bahwa seorang penguasa yang mampu menduduki kekuasaan dengan cara uh, apakah يعني لم يأتي بشورى iya, jadi tanpa melalui musyawarah tanpa melalui eh, ahlul halli wal aqd akan tetapi mereka yang punya kekuatan maka mereka lah yang menduduki kekuasaan ad-daulah Umayyah umawiyyah wa ad-daulah al-abbasiyyah wa ma ba'daha kulluha bil quwwa wal ghalaba jadi daulah Umayyah demikian pula daulah Abbasiyah itu semua diraih kekuasaan itu dengan kekuatan. Hal a'immat as-sunnah tawaqqafu an 'ala al-asl aw ghayyaru? Apakah kemudian para imam-imam sunnah mereka tidak menerapkan prinsip ini atau mereka merubahnya والمزني وأئمتنا كانوا في عصر الحكم فيه وراثي بولاية العهد uh, Al-Muzani demikian pula yang bersama beliau dari kalangan para imam-imam sunnah mereka hidup di masa di mana penguasa itu kekuasaan itu diraih secara warisan ليس على الطريقة الجمهورية مثل الملكية الموجودة الآن في المملكة العربية السعودية والخليج والأردن والإمارات والمغرب نعم Jadi bukan berdasarkan uh, uh, al-jumhuriyah, bukan berdasarkan republik, yaitu berdasarkan kerajaan seperti Arab Saudi, uh, Jordan, kemudian negara-negara uh, negara -negara yang semisalnya. هل أهل السنة توقفوا أو غيروا أو امتنعوا عن هذا الأصل؟ الجواب لا. Apakah kemudian ahlus sunnah tiba jamaah mereka vakum dalam menyikapi prinsip ini? Jawabannya tidak. Dan mereka juga tidak melakukan perubahan. Al-Muzani wa ghairu min a'immatina kanu fi zamanin yujadu fihi aksar min imam. Fi ta'addud al-wilayah. Al-Muzani dan yang semisal beliau dari kalangan para imam-imam ahlus sunnah. Mereka juga hidup di masa yang di sana pemerintahan itu sudah terpecah belah. Masing-masing daerah ada pemimpin tersendiri. Ad-Daulah Al-Abbasiyah fil Mashriq wa Daulatun Umayyah fil Andalus. Jadi Ad-Daulah Al-Abbasiyah itu ada di wilayah timur, kemudian Daulah Umayyah ada di wilayah eh, Andalusia. Hal mana'ahum dzalik min at-taqrir li asl as-sam' wa at-ta'ah? Apakah hal itu kemudian mencegah mereka untuk menetapkan apa yang telah menjadi prinsip mereka yaitu mendengar dan taat kepada penguasa wa akhiran al-imam al-muzani wa ghayru min a'immatina kanu fi zamani hukamin yaqduna bil bid'i wa tantashiru fi mujtama'atihim wa duwalihim al-zulm wal-jawr wal-munkarat al-akhlaqiyya kemudian uh, yang terakhir kata beliau Al-Muzani dan para imam-imam As-Sunnah mereka hidup di zaman di mana para penguasa tersebut mereka adalah orang-orang yang menyebarkan bid'ah. Mereka senantiasa membiarkan bid'ah-bid'ah itu menyebar di tengah-tengah kaum muslimin dan di sana banyak menyebar bid'ah di masyarakat dan demikian pula berbagai macam kemaksiatan dan kemungkaran. Idza araftum dzalika عرفتم بطلان كثير من شبه هؤلاء الضالين في هذا الزمان apabila kalian telah mengetahui hal ini maka kalian akan mengetahui kebatilan sekian banyak syubhat dari orang-orang yang hidup di masa ini قال رحمه الله وترك الخروج عند تعديهم وجورهم berkata al-muzani rahimahullah dan meninggalkan untuk keluar dari ketaatan kepada penguasa ketika mereka melampaui batas dan ketika mereka melakukan kezaliman. Wattauba ila Allah ay alaina nahnu an natub min zulmina wa dhunubina wattauba ila Allah azza wa jal kayma ya'tif bihim ala ra'iyatihim. Karena qulubuhum bi yadillah ta'ala. Nah. Dan kemudian bertobat kepada Allah azza wa jal yaitu kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan agar kemudian uh, penguasa tersebut memiliki sifat kasih sayang kepada rakyat dan masyarakat mereka anta addi alhuquq allati alaik engkau sebagai rakyat tunaikan apa yang menjadi hak-hak penguasa wa syari'at Allah fi nafsik dan tegakkan syariat Allah pada dirimu wa hakim kitab Allah wa sunnah rasul fi aqidatik wa ibadatik dan tegakkan hukum Allah dan sunnah Rasulnya dalam akidahmu dalam ibadahmu فإن كما قال ابن القيم إنما العمال يعني الأمراء والحكام صور أعمال الناس karena sesungguhnya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwa uh, fa inna al-ummal yani al-umara suwaru a'malin nas karena sesungguhnya penguasa itu dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh penguasa itu adalah merupakan penggambaran dari amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia itu. وقال الحسن البصري ردا على الذين خرجوا على الحجاج مخالفين الأحاديث ووصايا الصحابة. Dan Al Hasan Al Basri rahimahullah taala beliau mengatakan ketika membantah mereka mereka yang melakukan perlawanan dan pemberontakan uh, terhadap pemerintahan Al Hajjaj bin Yusuf di mana mereka menyelisih sunnah dan menyelisih wasiat-wasiat para sahabat qala laja'u ila as-sayf fa'awkalahum Allah ilayh walau laja'u ila Allah wa tabu wastaghfaru laghayyara ahwalahum aw kama qala na'am laja'u ila as-sayf fa'awkalahum ilayh awkalahum Allah ila as-sayf fahuzimu ghulib maka mereka tatkala mereka berlindung kepada pedang-pedang mereka maksudnya mereka melakukan pemberontakan maka Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka sehingga mereka pun binasa mereka eh, pun di, terbunuh dalam kejadian-kejadian tersebut kalau seandainya mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala niscaya Allah akan merubah kondisi-kondisi dan keadaan mereka فالسنة النبوية تمت بهذا الأمر طاعة ولاة الأمور اهتماما بالغا واضحا maka sunnah Nabi itu sangat mementingkan perkara yang berkaitan dengan bagaimana cara kita menyikapi penguasa tersebut dengan kepentingan yang sangat yang diterangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsarun nas imma jahilun bi hadzal asl al-'azim wal wajib al-kabir wa imma mukhalifun lahu 'an 'amdin li hawan wa bid'ah 'inda. Maka mayoritas dari manusia ada kalanya mereka jahil terhadap prinsip yang agung ini, jahil terhadap kewajiban ini dan ada pula di antara mereka yang memang sengaja karena dibangun di atas hawa nafsu maka mereka menyelisihi prinsip yang agung ini قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة في الأصل الثالث berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalahnya Al-Usul Sittah pada prinsip yang ketiga ومن تمام السمع والطاعة ومن تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو عبدا حبشيا dan termasuk diantara kesempurnaan adanya persatuan adalah mendengar dan taat kepada penguasa siapa saja yang memerintah kita walaupun yang memerintah kita adalah seorang hamba sahaya yang berasal dari Habasyah ثم قال ولقد أصبصار هذا الأصل لا يعرفه أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به Lalu kemudian beliau mengatakan, lalu kemudian prinsip ini itu tidak diketahui oleh sekian banyak orang yang mengaku punya ilmu. Lalu bagaimana mungkin mereka bisa mengamalkannya? Qala wala wa min huquqihim aidan min al-ahkam al-muta'alliqa bi wilat al-amr qawluhu wala natruku hudhur al-jum'ah ay ma'a aimma wa fi masajid al-muslimin. Lalu kemudian uh, berkata Al-Muzani rahimahullah taala masih menjelaskan tentang sebagian dari hak-hak penguasa tersebut kata beliau lah natruku hudur al-jum'ah dan kita tidak boleh meninggalkan untuk menghadiri salat Jumat wa salatuha ma'a barri hadhihi al-umma wa fajirha lazim dan salat menegakkan salat tersebut atau salat Jumat bersama dengan orang yang tak dari kalangan umat ini atau orang yang fajir itu adalah merupakan sebuah kewajiban قال ما كان من البدعة بريا فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه كما تقدم التفصيل في مسألة الصلاة Kata beliau selama dia berlepas diri dari bid'ah apabila dia melakukan bid'ah yang sesat maka tidak boleh solat di belakangnya sebagaimana yang telah kita rinci tentang hukum solat di belakang ahlul bid'ah. Wal jihadu ma'a kulli imamin adlin aw jair ay anna al jihad innama yakunu ma'a waliyil amr. Naam. Dan berjihad bersama dengan setiap pemimpin baik pemimpin itu adil ataukah pemimpin tersebut zalim. Maksud beliau bahwa jihad itu ditegakkan harus bersama dengan penguasa في الصحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الإمام جنة يقاتل من ورائه dan di dalam hadis yang sahih dari hadis Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda bahwa imam itu adalah perisai pelindung di mana kita berperang dari belakangnya yaitu berada di bawah uh, kepemimpinannya qala an-nawawi yuqatalu min wara'i al-kuffar wal khawarij wal bughah yani ma'a diterangkan oleh an-nawawi rahimahullahu taala hadis tersebut yang dimaksud yuqatalu min wara'i bahwa berperang di bawah payung penguasa tersebut apakah dalam hal memerangi orang-orang kafir atau memerangi kelompok khawarij atau memerangi para pemberontak وتقدم بيان أن الجهاد من صلاحيات الإمام ليست لعالم ولا شيخ ولا حزب ولا جماعة dan telah lalu penjelasan kita bahwa e, menegakkan jihad itu termasuk di antara wewenang seorang penguasa bukan wewenang seorang alim wewenang seorang syekh dan yang lainnya ثم قال والحج أي تؤدى فريضة الحج وراء بر كل بر أو فاجر نعم lalu kata beliau demikian pula ibadah haji bahwa ibadah haji itu ditegakkan bersama dengan setiap imam apakah imam itu taat ataukah imam tersebut zalim ثم ذكر مسائل فقال واقصار الصلاه في الاسفار kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa permasalahan kata beliau dan mengqasar salat dalam perjalanan safar kama dallat alaihi sunnah sebagaimana yang telah diterangkan di dalam sunnah-sunnah فلا يدخل في صدرك حرج من ذلك. Naam. Maka tidak boleh ada perasaan sempit di dalam dirimu untuk mengkosar salat. Illa an تصلي خلف مقيم فيجب an تتم بصلاته. Kecuali apabila engkau bermakmum di belakang imam yang mukim, maka kamu wajib untuk menyempurnakan salatmu karena mengikuti imam yang mukim tersebut. ثم قال والاختيار بين الصيام والإفطار في الأسفار إن شاء صام وإن شاء أفطر lalu kata beliau dan seseorang boleh memilih untuk berpuasa atau tidak berpuasa ketika melakukan perjalanan safar jika dia ingin berpuasa silahkan jika tidak berpuasa juga silahkan هذا من حيث الأصل واختلف في الأفضل والصحيح أن الأفضل له الأيسر dan ini dari sisi hukum asal dan para ulama berselisih mana yang lebih afdal bagi musafir berpuasa atau tidak berpuasa yang sahih dari pendapat para ulama mana yang lebih mudah baginya itulah yang lebih afdal قال المزني هذه أي كل ما تقدم من أصول السنة Lalu berkata Al-Muzani ini yaitu prinsip-prinsip yang telah disebutkan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip sunnah مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى ini adalah merupakan makalah-makalah dan perbuatan-perbuatan yang telah bersepakat di atasnya orang-orang terdahulu dari kalangan para imam-imam yang membawa hidayah. Wa bi tawfiqillah i'tasama biha at-tabi'un qudwatan wa ridha, iqtida'an bis salaf min as-sahaba wa man taqaddam. dan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini juga yang menjadi pegangan orang-orang yang mengikuti uh, yang menjadi pengikut mereka pengikut para sahabat dan yang setelahnya sebagai bentuk qudwah di mana mereka menjadikannya sebagai panutan dan mereka ridha wa janabut takalluf fi ma kufu ay qad kufina naql ad-din wa fahmuhu bima 'inda as-sahaba radhiyallahu anhu dan mereka menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam hal-hal yang mereka telah diberi kecukupan dengannya yaitu mereka telah dicukupkan dengan apa yang datang dari kitab Allah dan dari sunnah dan apa yang datang dari para sahabat dan kita telah dilarang untuk melakukan hal yang berlebih-lebihan qala fasuddidu bi'aunillahi wa wuffiqu lalu kata beliau maka mereka pun dibenarkan jalannya dengan pertolongan dari Allah dan mereka diberi taufik لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا maka mereka tidak membenci sikap ittiba yaitu mengikuti apa yang datang dari para ulama ussalaf yang kemudian menyebabkan mereka kurang dalam sikap pengikutan mereka dan mereka juga tidak melampaui batas yang menyebabkan mereka berlebihan Zakar al-imam al-auza'i wa muhammad ibn nasr fi ta'zim qadr al salah وابن تيمية في الاقتضاء وابن القيم في المدارج disebutkan oleh Al-Auza'i rahimahullah ta'ala demikian pula Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitabnya Ta'zimu Qadri Salah demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Iqtida' Siratul Mustaqim dan Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin annahu ma min amrin lillahi ta'ala illa walisyaitan fihi إما نزع إلى الغلو وإما نزع إلى التفريط والتساهل ولا يبالي الشيطان بأيهما أخذ العبد بمعنى mereka menyebutkan bahwa tidaklah ada satu perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melainkan syaitan memiliki dua uh, arahan dua godaan dua godaan dari godaan syaitan ada kalanya seseorang digoda menuju kepada sikap berlebih-lebihan dan melampaui batas. Dan ada kalanya syaitan mengarahkan seseorang kepada sikap bermudah-mudahan dan menyepelekan. Dan syaitan tidak peduli kemana saja dari dua arah tersebut yang hamba tersebut menuju kepadanya. فعلينا الحذر من الغلو ومن التساهل والتفريط maka wajib bagi kita untuk berhati-hati dari sikap melampaui batas dan berlebihan sebagaimana kita juga wajib berhati-hati dari sikap memudah-mudahkan dan menyepelekan fi kulli umuri dinina dalam setiap perkara agama kita qala fa nahnu billahi wathiqun wa alayhi mutawakkilun wa ilayhi fi ittiba'i atharihim raghibun fa fihi al istianah billah ala suluk tariqat as-salaf Lalu kata Al-Muzani rahimahullah maka kita senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan hanya kepada Allah kita bertawakal dan kepadanyalah kita senantiasa menuju dalam hal mengikuti atar mengikuti jejak-jejak para ulama ussalaf di mana kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka dari ucapan beliau ini ada merupakan bentuk kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dia memberikan kepada kita taufik untuk komitmen berjalan di atas jalan orang-orang terdahulu dari para ulama usul. Thumma khatama al-Muzani rahimahullah risalatahu an-nafi'ah al-mukhtasarah. Lalu kemudian uh, al-Muzani rahimahullah taala mengakhiri risalahnya yang bermanfaat yang ringkas ini بالتذكير بجملة من الواجبات والمحرمات dengan mengingatkan beberapa perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang diharamkan. فدعوة أهل السنة عامة شاملة لتصحيح العقيدة wal ibadah wal amal wal akhlaq maka dakwah ahlus sunnati wal jamaah itu adalah dakwah yang bersifat umum untuk membenarkan akidah demikian pula membenarkan ibadah yang kita lakukan demikian pula hal-hal yang berkaitan dengan pembenaran dan pelurusan akhlak dan adab. Wahakadha fa'ala al-Imam Ibnu Battah fil Ibanah Sughra. Itu pula yang dilakukan oleh Imam Ibn Battah dalam kitabnya Libanatus Sughra. Wahakadha fa'ala al-Imam Ibn Taimiyah fi akhir al-Aqidah al-Wasitiyah. Itu pula yang dilakukan oleh al-Imam Ibn Taimiyah dalam di akhir dari kitab beliau Al-Aqidah al-Wasitiyah. Fayadhkuruna jumla min al-wajibat lin'amalaha ونتذكرها ونقوم بها وجملة من المحرمات linajtanibaha biha, di mana mereka menyebutkan beberapa hal yang wajib agar kemudian sebagai peringatan bagi kita dan agar kemudian kita menghidupkan dan mengamalkannya dan menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan agar kemudian kita mengetahuinya dan menjauhinya Fakal, hadha syarhus sunnah taharraitu kashfaha wa awdahtuha kata beliau ini adalah syarhus sunnah di mana aku telah berupaya untuk menyingkapnya dan menjelaskannya فمن وفقه الله للقيام بما أبنته يعني أظهرته مع معونة نعم maka siapa yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan dan menegakkan apa yang telah aku jelaskan ini مع معونته أي تعالى له بالقيام على أداء فرائضه di e, bersama dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya untuk senantiasa menegakkan dan menunaikan kewajiban-kewajibannya ثم مثل لها لهذه الفرائض بقوله بالاحتياط في النجاسات Lalu kemudian Al-Muzani menyebutkan beberapa permisalan yang berkaitan dengan uh, menunaikan kewajiban-kewajiban yaitu dengan cara berhati-hati dalam uh, setiap najis-najis. Ihtiyat min ghairi waswasah. Yaitu berhati-hati menjaga diri tapi bukan bentuk waswas. Kama fi sabab adzab al-qabr qal innahu kana la yastanzihu min al-baul. sebagaimana yang disebutkan tentang sebab disiksanya seseorang di dalam kubur di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan karena dia tidak menjaga diri dari air kencing yang terciprat eh, uh, di di tubuhnya atau di pakaiannya. Fihi al-hadar min an tusiba an-najasatu badanaka aw thawbak. Naam. Maka di dalam hadis tersebut terdapat peringatan jangan sampai engkau terkena najis pada tubuhmu atau pada pakaianmu. Qala wa isbaghu at-tahara 'ala at-ta'at kama fi hadis asbighul wudu. Nah. Dan kata beliau demikian pula menyempurnakan bersuci untuk melakukan ketaatan-ketaatan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurnakanlah wudukmu. Wa ada as-salawat 'ala al-istita'at. Ay salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jamb kama fi hadis Imran. Lalu kata beliau dan menunaikan solat sesuai dengan kemampuanmu kamu solat berdiri kalau tidak mampu maka kamu solat duduk dan apabila tidak mampu maka engkau solat dalam keadaan berbaring wa ita az-zakah 'ala ahli al-jadat yani ahli al-ghina ahli al-amwal dan menunaikan zakat bagi orang-orang yang memiliki harta. وهذه تعرفون منها ما هو من أركان الإسلام ومنها ما هو من واجباته من الواجبات أو شروط الصلاة كالطهارة قال والحج على أهل الجدة أيضا والاستطاعات كما قال Lalu kata beliau dan menunaikan ibadah haji bagi orang-orang yang memiliki harta dan memiliki kemampuan. كما قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah Azza wa Jalla menetapkan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi Wal, orang yang memiliki istita'ah melakukan perjalanan ke sana. Wal istita'a fil hajj al amnu at-tariq waz zad wal rahilah wa tazid al mar'ah wujudul mahram. Dan yang dimaksud dengan istita'ah kemampuan dalam hal menunaikan ibadah haji, keamanan dalam e, melakukan perjalanan, demikian pula seseorang memiliki perbekalan dan kendaraan dan ditambah untuk seorang wanita termasuk bentuk kemampuan apabila dia memiliki mahram. Qala wa wa syahr eh, ay Ramadan li ahli sihhat ay sahih min al marad ah, kata beliau dan berpuasa di bulan Ramadan bagi orang-orang yang dalam keadaan sehat أما المريض فيجوز له الفطر ويقضي كما قال فعدة من أيام أخرى. Adapun orang yang dalam keadaan sakit maka boleh baginya tidak berpuasa dan mengkodoknya di luar bulan Ramadan di hari-hari yang lain. ولم يذكر هنا السفر لأنه تقدم قبل قليل. Dan beliau di sini tidak menyebutkan tentang safar karena sudah disebutkan sebelumnya. ثم قال وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Lalu kata beliau lima solat yang disunnahkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم. وبعض ما سيذكره من الصلوات مختلف فيه بين أهل العلم هل هو فرض عين أو فرض كفاية أو سنة مؤكدة dan ada sebagian jenis solat yang disebutkan oleh beliau di sini yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama antara pendapat yang mengatakan itu fardu ain atau pendapat yang mengatakan itu fardu kifayah atau pendapat yang mengatakan bahwa itu sunnah. Itutlab tafasilu dzalik min kutubil fiqh insyaallah. Dan silakan men, uh, mencari rincian tentang permasalahan tersebut dalam kitab-kitab fikih. Wa inna ma huwa dzakara fi hadhihi al-masail al-fiqhiyyah ikhtiyarahu wa madhhabahu dan di sini beliau menyebutkan uh, apa yang menjadi permasalahan-permasalahan fikih tersebut ini memang menjadi pilihan pandangan beliau dan ini adalah madhab beliau. Qala salatul witr kull laila wa rak'atay al-fajr yani qabla salat al-fajr wa salat al-fitr wal nahr yani al-eidain wa salat kusuf al-shams wal qamar idha nazal wa salat al-istisqa mata wajib. Naam. Kata beliau salat witir pada setiap malam, salat dua rakaat sunnah sebelum subuh, dan solat Eid, Idul Fitr dan Idul Adha dan solat gerhana, baik gerhana matahari demikian pula gerhana bulan apabila terjadi dan solat meminta hujan kapan hal tersebut menjadi hal yang ditetapkan. Warakatah al-fajr, kata Rasulullah SAW, kafahmu di Muslim, rakatah al-fajr, khairum min al-dunya wa ma fiha. Dan dalam Sahih Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, solat sunnah dua rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan segala isinya. Walam yakin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yatrukul witra, warakatay al-fajr, la fi hazar, walla fi sifar. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan solat witir dan solat sunnah dua rakaat sebelum subuh, baik ketika beliau melakukan perjalanan safar atau ketika mukim. Sumaqal wajtinabul maharim ayat muharramat. Lalu kata beliau dan seseorang hendaknya menjauhi perkara-perkara yang diharamkan. Wal ihtiraz min an namimati wal kadhib wal ghibah dan menjauhkan diri atau menjaga diri dari adu domba, dusta dan ghibah. Wal baghi bighairi al-haq wa huwa al-istitala 'ala an-nas bighairi haqq. dan melakukan perbuatan bagi kezaliman kepada orang lain tanpa hak fi dimaihim atau amwalihim atau a'radihim wal kalam fihim bighairi hak baik yang berkaitan dengan darah mereka atau harta mereka atau kehormatan mereka atau membicarakan mereka tanpa hak atau tajawuz al had fil hukmi alaihim atau melampaui batas di dalam menghukumi orang lain قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak ada perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala segerakan bagi pelakunya baik e, bersama dengan apa yang akan Allah simpan untuknya di akhirat daripada perbuatan kezaliman dan memutuskan silaturrahim. Qala Syekhul Islam wa qad yabghi ba'd ahli sunnah ala ba'd wa qad yabghi ba'd ahli sunnah ala ba'd ahli bid'ah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala terkadang sebagian ahli sunnah itu berbuat kezaliman terhadap sebagian ahli sunnah yang lain sebagaimana terkadang sebagian ahli sunnah itu melakukan kezaliman kepada sebahagian ahlul bid'ah. Fahdharul bagi, rahimakumullah. Maka hendaknya kalian berhati-hati dari perbuatan al-baghi kezaliman tersebut rahimakumullah. Wa an yuqala 'ala Allah ma la yu'lam. Kata beliau dan termasuk di antara perkara yang diharamkan seseorang mengada-ada atas nama Allah hal-hal yang dia tidak berilmu tentangnya. Al-qaul 'ala Allah bighairi 'ilmin kaba'iriz dzunub. Berkata-kata tentang Allah eh, tanpa ilmu termasuk diantara dosa besar. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaka kana anhu mas'ula. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min da'wati asy-syaitan kama qala ta'ala wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan itu termasuk di antara seruan syaitan di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dosa-dosa dan kalian mengada-ada atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak berilmu dengannya. Wa dzakara subhana jumla min al-muharramat kama fi surah al-A'raf fa qala wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan di antaranya Allah mengatakan wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun kalian mengada-ada atas nama Allah sesuatu yang kalian tidak berilmu tentangnya. Fal qaul fi din wal fatwa bighairi 'ilmin haram Maka berbicara di dalam agama dan berfatwa tanpa ilmu ini termasuk perkara yang haram. وذكر ابن الجوزي في رسالة تحريم الفتيا بغير العلم جملة من الأدلة Dan Ibnul Jauzi rahimahullah taala beliau menyebutkan dalam risalahnya Tahrimul Futya bighair ilm beberapa dalil tentang hal itu. وفي البخاري عن ابن مسعود قال من علم فليقل ومن لا يعلم آه لا آه نسيت الأثر فليقول الله أعلم هكذا يا أثر ابن مسعود ها نعم Jazakallah khair. Yalla عندك يلا. Dan di antara ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan barang siapa yang memiliki ilmu maka hendaknya dia mengucapkannya dan barang siapa yang tidak mengetahui maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Wa kalimatu la adri nisful ilm dan ucapan saya tidak tahu itu adalah separuh ilmu. Wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la adri fi mawadhi' Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengucapkan saya tidak tahu dalam beberapa hadisnya. <clears throat> وهكذا جاء عن السلف من ترك لا أدري أصيبت مقاتله يعني وقع في المهلكة Dan demikian pula telah diriwayatkan dari para ulama ussalaf barang siapa yang meninggalkan ucapan saya tidak tahu maka dia akan terjatuh dalam kebinasaan. وقالوا ينبغي للمعلم أن يورث طلابه لا أدري dan mereka juga mengatakan sepantasnya bagi seorang pengajar untuk mewariskan kepada murid-muridnya kebiasaan mengucapkan saya tidak tahu. Qala kullu hadza kaba'iru muharramat. Kata beliau ini semua termasuk dosa-dosa besar yang diharamkan. Faman ra'a haula al-hima yushiku an yuwaqi' al-hima. Maka barang siapa maka barang siapa yang memelihara gembalaannya di sekitar daerah-daerah yang terlarang maka dikhawatirkan dia akan masuk ke daerah terlarang itu. وهذا كما في حديث النعمان بن بشير كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه Ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis An-Nu'man bin Bashir seperti pengembala ketika dia mengembala di dekat daerah dan wilayah terlarang maka dikhawatirkan dia akan masuk ke dalamnya. ففيه اتقاء الأمور المشتبهة والابتعاد عنها Maka di dalam hadis tersebut terdapat sikap kehati-hatian kita dari perkara yang tersamarkan dan menjauhinya. Famaritaqa asyubuhat faqad istabra'a lidina wa 'irdih. Barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara yang syubhat maka sungguh dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Faman yusira li hadza fa innahu min ad-din 'ala huda. Maka barang siapa yang diberi kemudahan untuk memegang prinsip ini maka itu menunjukkan bahwa dia berjalan di atas hidayah dari agama ini. Wa min ar-rahmah ala raja' dan dia senantiasa berada di atas rahmat dari apa di atas harapan mendapatkan rahmat. Allah yassir lana wa lakum hadha 'ilman wa 'amalan bihi wa da'watan ilayk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan kepada kita untuk meraih hal ini baik dari sisi ilmu dan mengamalkannya dan mendakwakannya. Wa waffaqana Allah wa iyyak ila sabilihil aqwam. بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami dan juga kepadamu untuk berjalan di atas jalannya yang paling lurus dengan keutamaan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak dan keutamaan dan kemuliaannya yang maha tinggi dan maha mulia di sini beliau bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya. Wassalamu ala man qara'a alaina assalam, lanam sallamu alaina lamma rasulullah ar-risalah. Dan ucapkan selamat kepada orang yang eh, mengucapkan salam kepada kami ولا ينال سلام الله الضالين والحمد لله رب العالمين dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan diraih oleh orang-orang yang sesat walhamdulillahi rabbil alamin وفي هذا حاجة اهل السنه الى التواصل بينهم بالرسائل والاستفسار والمكاتبه maka di sini menunjukkan adanya kebutuhan dari ahlu sunnah untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya baik dalam hal uh, menulis surat di antara mereka وخاصة بين أهل العلم والمشايخ والأساتذة والمدرسين dan lebih terkhusus lagi di antara para ulama dari kalangan masyayikh, para ustadz dan para pengajar. وبهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة بشيء من الاختصار Maka dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari risalah ini dengan Eh, sedikit ringkasan. Wa ashur anni lam akum bihakkiha wala bihakkikum fi syar'iha. Dan saya merasa bahawa saya belum menegakkan apa yang menjadi hak dari uh, dari kitab ini dan juga aku belum menunaikan sepenuhnya apa yang menjadi hak kalian. Fa'as'alullah an yaghfira li wa atlub minkum musamahati. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberi ampunan kepadaku dan aku meminta maaf kepada kalian. Faqad badaltum min awqatikum wa amwalikum wa juhdikum fi asfarikum wa hudurikum shay al-kathir. Sungguh kalian telah mengerahkan segala kemampuan kalian baik dari sisi waktu demikian pula dari sisi harta kalian di mana kalian telah datang dari perjalanan yang jauh dan kemudian kalian juga telah berupaya untuk menghadiri kajian ini sesuatu yang banyak yang telah kalian korbankan. Fa'as'alullah an la yahrimakum ajra dhalika kulli. Maka aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak mencegah kalian untuk mendapatkan ganjaran dan pahala dari itu semua. Wa an yaktuba lakum thawab al-muta'awinin ala al-bir wa taqwa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kalian termasuk di antara hamba-hamba Allah subhanahu yang saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa ajra sa'in fi talab ilm dan mendapatkan pahala sebagai orang-orang yang melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhara Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Dan barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa ashkuru subhanahu an yassara lana hadhihi al-liqa'at dan saya berterima kasih kepada Allah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita terjadinya pertemuan-pertemuan ini wa as'aluhu kama yassaraha lana an yataqabbalaha minna ajma'in dan aku juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah memberi kemudahan kepada kita terjadinya pertemuan ini semoga Allah Azza wa Jal juga menerima setiap dari apa yang telah kita upayakan kama ashkur al-ikhwa al-qaimin ala hadihi al-muassasa muassasa al-salaf wa ma'had ibn al-qayyim sebagaimana aku juga berterima kasih kepada uh, orang-orang uh, yang turut menyelenggarakan atau mewujudkan adanya yayasan as-salaf demikian pula yang menyelenggarakan dan mewujudkan ma'ahad ini wa ala hadzal masjid masjid zadil ma'ad min al musyrifin wal mudarrisin demikian pula terhadap masjid ini yaitu masjid zadul ma'ad terhadap para pengurusnya dan para pengajarnya as'alullah an yadfa'a ankum kulla su'in wa makruh dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mencegah kalian dari terjatuhnya ke dalam setiap perkara keburukan dan hal-hal yang dibenci واعتذر اليكم لعدم قدرتي واستطاعتي على الاجابه عن الاسئله dan saya memohon maaf kepada kalian semua karena saya tidak mem tidak mampu untuk memberi jawaban terhadap setiap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Wala'alla ba'daha qad taqaddama al-jawab 'alai athna' asy-syarh wa at-ta'liq. Dan semoga saja sebahagian dari pertanyaan itu sudah terjawab di sela-sela pembahasan dan syarah terhadap risalah ini. Wa ashkurukum kathiran ala hudurikum wa sabrikum wa tahammulikum. Dan saya berterima kasih kepada kalian, terima kasih yang banyak atas kehadiran kalian dan uh, kesabaran kalian dan uh, kesabaran kalian dalam memikul beban yang kalian rasakan. Wa as'alullah an yajma'ana bikum an qarib wal jami'u fi ziyadatin min al khair wal ilm wal amal dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mem mempertemukan kita di waktu yang dekat kembali dalam keadaan kalian semakin bertambah kebaikan bertambah ilmu dan amalan wahrisu ala ta'aluf bainakum wattarahum watta'awun dan bersemangatlah kalian untuk saling merahmati saling menyayangi dan saling mengasihi di antara kalian wa astaudi'ukumullah alladhi la tadhi'u wada'i'uhu dan aku menyerahkan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala menitipkan kalian kepada Allah yang tidaklah terabaikan setiap dari titipan-titipan yang diserahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.